Radio Club FM. The Morning Club starts your day. And now we get back to Flory and the crew on the Morning Club on Club FM, Albanian National Radio. Do mërziten me ne apo jo? Jo, nuk, jo, nuk mërziten. Nuk do t'i lësh ti. E mrekullueshmja Rudi, nuk do t'i lë e mrekullueshmja Suada. E lëre tani. Nuk, nuk do t'i lë i magjishmi Altin. I magjishmi. Si e kishte, m'u duk si ato emrat e Frozen që ishin ato Elsa, si si janë ato karakteret. Nuk i shoh këto kukullat. Fantastik, ka parë shumë Walt Disney. Fantastiku Erika në një gjë. Unë s'i shoh fare, po s'është më janë fiksuar ca emra kështu. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Dhe Flori i madhërishëm. Dhe Flori i madhërishëm. I bën vetë komplimenta vetes dhe pa që të vrarë njeri. Jo, i dëgjova sikur doli me regjistrim, nuk e thashë unë. Po, po, ashtu mm. është. Pra. I madhërishmi Flor Gjini. Shaka. E mirë, mirë. Përtej shakave, sigurisht që ne do të qëndrojmë bashkë deri në orën 10, kjo nuk është një shaka, kjo dihet tashmë. Kjo është pak për e sigurt, domethënë. Ëm, um, ne ditën e djeshme na është ankuar uh, Suada, na tha se keni dhënë shumë dhurata. E thashë, kështu që do ta nisim me kuice direkt. Do të thotë sot kuici vu. Sot dhuratat vu. Po. Le të hapim thesin. Le të hapim thesin. Patjetër, patjetër. Altin bën mirë që ta mendosh mirë punën e muzikës. E kam menduar. E kam realizuar. Pesë këngë kam. Gjithsej. Në tre orë program. Mirë, me çfarë do të na çudisësh? Mirë, ti gjesh lajme të mrekullueshme. Si gjithmonë. Mirë, me çfarë do ta hapim emisionin sot? Oh. Starboy. Po e nisim Starboy. Fare po e nisim. The Weeknd. Këtë këngë uh, ia dedikojmë Shiko se ç'ke bër. Shiko se ç'ke bër. Un jam një ashtu. un jam një ashtu. Un jam një un jam një bote. Un jam një bote. Në fakt, në fakt The Weeknd që me këtë këngë sigurisht shënoi rikthimin e tij më të fuqishëm në muzikë mm -hmm. mbas mhm. një pauze. Ëm uh, është më më habit pak me këtë me këto përzgjedhjet e tij në jetën romantike sepse uh, E dim se se si mori zjarr ajo romanca e tij me Selena Gomez mbasi u nda nga Bella Hadid dhe sërish çifti është rikthyer tashmë në krahët e njëri-tjetrit dhe Weeknd është sërish me Bella Hadid fotografohen rrugëve të Los Angelesit teksa dalin shëtitje nga paparacët dhe Bella duket sikur nuk e ka vrarë fare mendjen për atë flingun po e quaj me Selenën, megjithëse dukej si një histori shumë pasionante përderisa ata u paraqitën së bashku edhe në evente të rëndësishme si Grammy-t për shembull që shkuan bashkë mm -hmm. si çift, kështu që habitem, them nuk e di t'isha unë në vendin e Bellës, si do ndihesha për Selenën. Hm? Mm. Unë do isha shumë xheloze mendoj. Për Selenën. po. Do shkojë të hajë mëndje. Sepse për shembull në momentin që ishte ndarë. Bela xheloze për Selenën. Bela sa është Selena, Selena Bela është... ka këmbën. Po pra. Po le ta ketë këmbën sa Selena, kjo nuk do të thotë që është aq tërheqëse. Nuk e kam kuptuar kurrë këtë shprehje. Bëre mirë që dole Suada. Hmm. Këtë shprehjen që sa është kjo ka këmbën kjo tjetra. Domethënë një bje që Po Bela modele tani... Modele gjatë shtathedhur, e kupton? Kurse Selena Se e la The Weeknd edhe ose Po ku e dimë që e ka lënë ai dhe s'e ka lënë ajo Po edhe Selena me do Sui ti si vajzë e vogël normalisht nuk duhet të flasësh kështu, po duhet të mbështetësh Vajzat petite dhe të thuash që Vajzat petite unë i mbështes dhe të thuash që jo të gjithë janë shumë interesantë jo të gjithë bën shumë pëlqejnë njerëzit e gjatë, kështu që Jo, gjithsesi Selena Gomez është shumë e ndjekur, Nuk besoj se ka qenë një çështje gjatësie, meqenëse se e Mendoj që e gjitha është çështje, është çështje mendjeje, më shumë se sa gjatësie. Është përshtatje, është është përshtatje në tip në Se u hap ky diskutim domethënë. Nuk e di kot. Kot për të ujë. U hap se kishte shalën e gjatë ajo pra. Jo, okay. Si është moti? Bela Hadid. Si është moti? Okej, si është shala e Belës, më fal, moti. Me- Edhe me e, këmbët e Bela Hadid bëhet edhe më interesant. Sot Po. mirë, mirë. ë, Edhe në mëngjes, domethënë është ndjer, janë ndjer temperaturat më të larta. Mhm. Ë, do të variojë nga 8 me 19 gradë Oh, Celsius. Kështu wow. që është ditë e mirë. Në fakt Te mua deri me 19 gradë deri Celsius. në ë? O, deri të çfarë këmbe. premten më del një mot i vrenjtur. Të enjten. Të enjten. Po. Hmm, sot është e martë. Domethënë, e enjtja do i paraprijë shiut të shiut, po. weekendit, me sa duket vërtet, të fundjavës. Vërtet, kemi dhe ulje të temperaturave, me 19 gradë, si sot. Kësaj, kësaj i thonë tamam që të shkosh deri në kulmë, shkosh deri te 24 gradë. Deri te burimi, deri te burimi, edhe mos të pish ujë. Ashtu është. Kjo gjë në fakt, kjo gjë në fakt i ka ndodhur edhe një konkurrenti tek kush do të bëhet milioner. Mm. Ka shkuar deri tek pyetja e fundit. Wow. Ajo që do të jepte 1 milion dollar ja. dhe ka humbur. Mos po thuaj. Realisht. Të kuizat. Realisht. Në fakt është fatale. Garuesi në pyetjen 1 milion dollarëshe. uh, nga prezantuesi i kuizit kush do të bëhet milioner, Gjel, uh, Jeremy uh, Clarkson, është larguar për në shtëpi me 500.000 dollarë, pasi dështoi të japë përgjigjen e saktë. Bëhet fjalë për një mësues që është John Robinson që ka arritur të shkojë në finale të sezonit të fundit të kuizit se kush do të bëhet milioner. në Angli. Dhe 36 vjeçari gaboi në pyetjen se cili prej këtyre kryeministrave të Mbretërisë së Bashkuar kurrë nuk kanë shërbyer në postin e sekretarit të jashtëm. Mm. Mhm. A. Winston Churchill B. Alec Douglas Home C. Anthony Eden dhe D. Harold Macmillan. Tani si është ideja, ne të gjejmë se kush nga këta nuk ka shërbyer cili prej këtyre ashtëm. Po, cili prej mm. këtyre kryeministrave të ah, mbretërisë? Edi Rama? Së bash. Është kjo përgjigje? E ke gjetur thua. Pasi si shon të fitoj 1 milion dollar. 1 milion dollar do të vinin ty. Aha. Ëm. Pra, Dhe të shohim se çfarë çfarë përgjigje i ka dhënë mësuesi. Po, uh, një nga këta emra nuk ka qenë ministër i jashtëm. Nuk ka qenë ministër i jashtëm dhe në fakt ne e kemi parë dhe në film, nuk e di nëse e keni e keni parë dhe ju besoj. The Darkest Hour e tregon që Winston Churchill nuk ka qenë ministër i po. jashtëm. Cila ishte po përgjigja e jepet aty? Se Winston Churchill uh, sigurisht që do të largohej për në shtëpi si milioner, pra do të ishte Winston do Churchill. Do të ishte fitues. Pra. Megjithatë mësuesi nga Birmingham u nda i kënaqur edhe pse arriti që të fitonte gjysmën se prap kush t'i fal prap gjysmën po pra. bravo 500000 pound duhet thënë se po e thoja dollar po qenka 500000 pound po pra që i bie diku te 700 milion lekë uh, duhet thënë duhet thënë po bravo i qoftë sepse paska qen konkurrent po se kur është m'i duket pak e kupton kur thua 700 milion Është shumë. Ëh. Uh -huh. Paska qenë konkurrent. Duhet thënë që paska qenë konkurrent shumë i fortë sepse unë e kam ndjekur rregullisht këtë emision kur kam pas jetuar në mm -hmm. Londër dhe ka është një nga emisionet më uh, me famë. Më popullore. Më popullore atje uh, dhe të gjithë e ndjekin. Është shumë interesant mënyra se si zhvillohet ajo gjendja dramatike kur ti i përgjigjesh, po. për më tepër që ti sfidon veten aty. Mm -hmm. Dhe ti thua, "Ej, është kjo apo është kjo?" E luan dhe me veten po, tënde në një po, farë mënyre. Po, po, po, vërtet. Kështu që është emisioni më i njohur edhe nuk rrallëherë nuk më nuk më ka ndodhur, mendoj, që të kem parë dikë që të ketë arritur te pyetja e fundit. Zakonisht arrijnë te katërshja e fundit. Këtu Unë kemi par... pasur Ed Çanin që ka fituar uh, Këtu një... kemi Eno Popin pra që 28 uh, Ka pas qen e ka pas prezantuar Agron Llakaj Po, ka pastaj Enkel Demi, Enkel Demi gjithashtu. Dhe pastaj Adi Krasta dhe jo, Eno Popi. Në fakt më duket se i pari ka qenë Enkel Demi. Unë e di që ka qenë Agron Llakaj dhe uh, ishte një produksion uh, Maqedonas. Uh, e, më fal, se po, deshtash Kosovar, ka qenë Enkel Demi pastaj Agron Llakaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Gjithsesi, gjithsesi. Un mbaj një pas një vetë një person që ka fituar uh, diçka, ka arritur diçka deri te pyetja e e e e, e tretë para fundit po themi. Po ka qenë po shumë i ndjekur dhe në atë kohë kush do të bëhet milioner? Po, shumë. shumë. Ka qenë goxha i ndjekur. Un mbaj mend vetëm një video që ka është shpërndar shumë në rrjet, një djalë që fitonte 1 milion dollar. Mm Ishte një rast ë uh, i çuditshëm. I kishte dhënë të gjitha përgjigjet dhe e ka sfiduar moderatori tek pyetja e fundit dhe e ka dhënë përgjigjen sapo ia ka bërë pyetjen. Ka thënë është wow. kjo dan përfundimisht do të bësh një telefonatë? I ka thënë që po do të bëj një telefonatë mm -hmm. dhe ka zgjedhur të telefonojë të atin e vet në mos gaboj, të mm. atin ose të ëmën. uh, e tij në uh, emision e ka marrë në emision dhe i ka thënë baba, un do të bëhem milioner mhm. sepse kam dhënë përgjigjen e saktë, të mora vetëm për të konsumuar alternativën e fundit që ishte telefonoji një miku, edhe për të thënë që dua shumë edhe na prit në shtëpi. Ishte i sigurt, edhe që je krenar për mua. Ishte i sigurt që po, ishte i sigurt që kishte fituar 1 milion dollar. Mirë, ne do largohemi, do vijnë miqtë tanë tani në këto momente, rikthehemi pas pak pas miqve tanë dhe muzikës dhe më pas do të kalojmë tek e di apo nuk e di E di apo nuk e di? E di. A je sigurt që e di? E di të thashë. Përfundimisht, e, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di? Këto ngjarje e futën datën e sotme në histori. Në 5 mars të vitit 1046, Naser Khosrow, poet persian, filozof dhe shkrimtar, fillon udhëtimin e tij shtatëvjeçar në Lindjen e Mesme dhe përshtypjet i përmblodhi në librin e tij Safarnama. Khosrow konsiderohet si një prej poetëve dhe shkrimtarëve më të mëdhenj në letërsinë persiane. Në vitin një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tetë, duhani vjen në Europë nga mjeku spanjoll Francisco Fernandez, i cili ishte dërguar në Meksikë për të shqyrtuar bimësinë e kontinentit të ri. Pas kësaj, pirja e duhanit shumë shpejt pushtoi gjithë Europën. Në vitin 1934, për herë të parë, festohet Dita e Vjehrave në Amarillo të Teksasit. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë, Llazar Fundo, udhëheqës në grupin komunist të Korçës, ish mentor i Enver Hoxhës në Paris, zhgënjehet nga komunizmi dhe bëhet socialdemokrat. Për këtë ai thirret në Moskë nga Ali Kelmendi dhe Sejfulla Malëshova për të dhënë shpjegime për veprimet e tij. Në vitin 1946 në Fulton të Misurit, Winston Churchill mban fjalimin e tij mbi perden e hekurt, fillimin e luftës së ftohtë. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy, kompozitori i njohur grek, Mikis Theodorakis, del nga Partia Komuniste. Si anëtar i saj, Mikis u arrestua me urdhër të juntës ushtarake në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë dhe u lirua në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë pas reagimeve ndërkombëtare. E di apo nuk e di? Këto ngjarje futën datën e sotme në histori. You're listening to the best station in the nation. Club FM 100.4. Mëngjes, mirë mëngjes të gjithëve. Është ora 07:29 dhe jemi Sa shpejt shkoi. Në klubin e mëngjesit, po, po, dëgjuam shumë informacione, shumë muzikë dhe prandaj mm -hmm. nuk e kuptuam. Iku fluturoi. Mirë, iku fluturoi. ne do ta nisim me kë ka parë Suada. Kë ka parë Suada? Kë ka parë Suada? Do të jetë kuici i parë që do të luajmë me gjithë miqtë tanë uh, Kështu që regjistroni numrin e telefonit 069 mm -hmm. 20 70 222. Suada bën mirë që të kesh parë një person siç duhet, sfidues. Aha. Edhe interesant. Mbi të gjitha. Edhe jo shumë të vështirë për dëgjuesit. Ja. Do ta nisim me dy bileta për në, në Cineplex. Cineplex. Uh, ka filma shumë interesantë. Param param. Mm -hmm. Filloni tani nga pyetjet. Atëherë Suada, ti ke parë një mashkull? Mm, jo. Jo. Wow. Wow, jo. Atëherë një mashkull me minifund. Ti do të një vajzë me pantallona. Ose një vajzë me pantallona. Je i saktë Flori. Ishte me tuta. Po. Ajo. Po. Po, mbi të 30-at, po mos e kalo 35-ën, domethënë, po ndihmoj, po të jap këtë ndihmë. Okej, okay, super, super, super. Pra mbi të 30-at, vajzë. Bjonde? Vagabonde. Wow! Ah. Wow! wow, wow, Bjonde vagabonde. Hoqe dhe xhupin, hajde. T'u bë shumë nxehtë, erdhi direkt temperatura 19 gradë. Aha. Bjonde vagabonde. Pra është pak. Pa. I fillon emër, është moderatore? Jo vetëm. Ej, zot i madh. I fillon emri me R? Jo. Osh. I fillon emri me L? Jo. I fillon emri me E? Jo. Ua. Ëh. Bjonde. Atëherë Bjonde. Jo vetëm moderatore. Mbi të 30. Atëherë është Bjonde mbi të 30. Mbi të 30-at, uh, Bjonde vagabonde, duhet thënë. Ka thënë Suada dhe. Po. Ëh, uh, është ajo shprehja për Bjonde sa ajo. Ah, okay. Po, sa ajo është. Okay. Është kaq dimë dhe që s'i fillon emri me R, edhe s'i fillon e, emri me s'i fillon, e, dhe s'i edhe fillon me edhe me L. A t'i gjejmë pak dhe profesionin? Mm. Moderatore dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Këngëtare gjithashtu? Ti ke të drejtë kur thu profesion ka, se për sa kohë që ka eksploruar në këtë drejtim. Edhe ka kënduar? Po. Nuk ishte Luana. Sigurisht jo. Okej. Okay. Nuk ishte Luana. Okej. Okay. Ëh. Uh, ka eksploruar në këtë drejtim. Ka bërë të paktën dy këngë? Po, dhe më shumë madje. Ëh. Uh, ka patur një hit hit. Nuk mund të them se edhe vetë nuk e, e ka thënë që nuk është se ka qenë këngëtare, po mm, ka qenë në kompeticione artistike. Moj Suada, kë ke parë kështu se ne s'po e gjejmë. Kjo moj Suada. 069 20 70 222, ndoshta e keni gjetur ju? Kam idenë që po. Ç'është kjo bjonde e padukshme? Po na duhet të gjejmë këtë shkronjën me çfarë fillon emri. Atëherë fillon me ç. Prit, është e gjatë? E gjatë është. E gjatë është. Pra, kur ti thua e gjatë është mbi. Te gocat e gjata hyn. Është mbi 1.70. Po. Atëherë le të themi që paska goxha shal. Çe ke sa? Këmbët i ka shumë të bukura. Po pra. Çfarë Qen- ndryshimi ka ajo nga Këmbët i ka Bela të Hadit? bukura. Shumë të Çka ke bukura parë në ato. ëndërr mbrëmë ti, Alti? Unë Mos pash se si eh, shumë po e thua atë fjalë sot mëngjes. Jo, e mbaja mend në mëngjes, po Mos ke parë këtë që ka parë dhe Suada. Në fakt nuk kam fjetë mirë fare. Me vërtet, ha? Ah, Edhe unë. Kam parë një ëndërr me vrasje dhe u trëmba. oh, Unë kam parë Mos. një ëndërr me një mi. Me një mi. Sinqerisht se po ndërrojmë temë. Se ça është miu, është kështu më. Ters thonë. Jo, përveç tersit, po ideja është që ruhu nga një mik i afërt që do të ta fusi. Çështja, çështja është që, çështja është që miu Miu nuk më shqitej. Po po po. Nuk më nuk më sulmonte, nuk më sulmonte. Po qëndronte i kapur te bluzja. Ka qenë si Xheri. Oh. Një mi simpatik. Një mi i qelbur. Ja, ja, ishte i qelbur, po. Uh, atëherë e lamë te bjondja shalëgjatë Tani e kanë ndërruar radion të gjithë ata që e kanë miun frikë hmm. Te bjondja është shalëgjatë Atëherë në jetë I ka qejf minjtë kjo Suada? Jo, e sigur Atëherë kësaj i fillon emri me ç Jo pra jo, po me ç i fillon emri me kë? Jo. Punon në Vision Plus. Jo. Nuk... Kush më thua një moderatore me ç, se s'po më vjen. E vjen. Kë... Ah. Jo, me ç kisha më s'është në një po Çiljeta. Po Çiljeta, bravo. Që është lyer bjonda edhe. Ja, ja, ja. Ehm, sa më fillon... bëhet mendova që do ta gjenit menjëherë, po sikur ju ngatërrova më duket. Kjo se ti ka pas kënduar. Punon në Klan. Po. Punon në Klan. Punon në Klan tani. Fillon emri me m i bie. Jo. Jo. Me o. Jo. Kush janë bjonde Orinda Marina? Bravo, Orinda Marina, Rudina. Mirë thua edhe këtë tjetrën edhe ta fitosh ti biletë A, ah, me A, i fillon emri me A Po, pra, pra. Me A, pra ah, Faliminderit, faliminderit, faliminderit A, të erë, 0, 6, 19, 2070 dy të dy kush e jep Jo, nëse ajo nuk shquhet për anën tërheqëse le të themi. Jo, më shumë jo, është për shkathtësi. Është, po. Unë s'e kam parë asnjëherë ashtu. Nëse ke parë ti me sy me atë lloj syri, po është shumë tërheqëse. Sidomos po flasim ashtu. Po sa nuk e di. Njëri që nuk e di, do të shkonte mendja gjallë në botë. Kur të thotë domethën Edhe bjonde vagabonde. Okej, vagabonde. Dhe shalëgjatë më thënë tash. Shalëgjatë. Të gjata i ka këmbët dhe i ka shumë bukur ata tani. Ajo është si Taylor Swift. Mirë mos e kështu. Mirë. Gjej muzikë. Ne do t'ju japim kohë ju, që t'jeni ju fituesi. Kë ka parë Suada është pyetja. Fitojnë dy bileta për në Cineplex. Ju duhet, fundjava do të vi shumë shpejt. Sot është e martë. Ju lëmë jemi rikthyer, ora është 7:39 minuta këtu në klubin e mëngjesit. Ne ende jemi duke luajtur. Unë ende ju kam jam duke pyetur veten se kë ka parë Suada, mm. sepse unë nuk shoh televizor dhe nuk i njoh fare këto prezantueset bjonde vagabonde. Kush mund të ketë qenë? Po kë dallon ti vagabondet, ato që s'janë bjonde. Do ta kenë zbuluar tashmë, mendoj. E sigurt, e sigurt. Në qoftë se është shumë e mirë. Në qoftë se do të kemi një fitues, do ta themi shumë shpejt. Megjithatë, megjithatë, ndërkohë, ndërkohë, ndalemi në një lajm që uh, përfshiu të gjitha mediat e huaja dje dhe sigurisht që është bërë ditur edhe këtu. E kam fjalën pikërisht për ndarjen nga jeta të uh, kitaristit të grupit të njohur Prodigy. Edhe vokalist gjithashtu po. Keith Flint është ndarë nga jeta në moshën 49 vjeç për fat të keq është gjetur në rrethinat e shtëpisë së tij në Essex ku kishte bler së fundi ku ishte tërhequr vitet e fundit. Vetvrasje thon. Ëh, po, është gjetur pa ndjenja në fakt dhe shkaku i vdekjes ende nuk është bërë i ditur nga vet policia, por Në fakt bashkë bashkë muzikanti apo bashkë kolegu i tij Liam Howlett, po, le të themi vllai se ata ishin të pandar me njëri tjetrin. Pikërisht ai doli edhe uh, bëri një një deklaratë ku thoshte që vllai ynë na ka lënë na ka lënë është ndar nga jeta dhe uh, ka vrarë veten. Kështu ka po. thënë Liam Howlett mm. në fakt. Uh, ende është për tu saktësuar sigurisht nga instancat përkatëse, uh, sepse nuk kanë bërë të ditur shkakun e vdekjes, por është gjetur pa ndjenja dhe sigurisht që e gjithë bota që është rritur apo ai brez që është rritur me muzikën e Prodigy, dje vërtet që i kanë i kanë bërë një një tribut edhe i kanë paguar lavdërime edhe statuse shumë shumë falënderuese edhe shumë prekse sepse shumë njerëz, realisht shumë njerëz kanë kaluar kanë kaluar vite me muzikën e Prodigy. Un jam një ndër ta edhe jam rritur, un jam rritur me me Fat of the Land. Nuk e, e, e mbaj mend shumë mirë ditët kur kur i i, i lodhja veshët atyre të shtëpisë time, familjes time me me albumin e tyre Fat of the Land apo gjithë gjithë hitet e tyre sh, me shumë ritëm siç e dim që nga Firestarter ku Keith Flint kërcen uh, Keith Flint u bë i njohur për Firestarter shumë e bukur. U bë i njohur për ato flokët me ngjyra që mm -hmm. në mhm. vitet 90 që i kishte shumë uh, shumë distinktive dhe për mënyrën e të, të kërcyerit plot energji dhe sigurisht që ishte një nga ato figura që dallohej shumë lehtë në skenë. Unë pata fatin edhe t'i shoh live para disa vitesh, kështu që um, ishte ishte njësoj, ashtu siç e kisha parë edhe nëpër videoklipe, i tillë ishte edhe në skenë, nuk uh, nuk pushonte një sekond me me me kitar në dorë. Kështu që i paguajmë edhe ne një një një lavdërim, një një nuk e di, po flasim këtu edhe uh, urojmë që të jetë të jetë një një kohë sa më sa më e qetë edhe për familjarët e tij edhe ta kalojnë sa më sa më shpejt. Lajmi dje mori dhën edhe nuk po. kishte se si të mos ndodhte ndryshe. Megjithatë, uh, ne tani do të do të kalojmë tek Prodigy. Pikërisht. Smack my bitch up. Një nga këngët uh, tipike të tyre. Dy ditë më parë isha duke e shijuar, unë ju lë Të klab e them Ajo është i sida Si ishte mëngjesi për ty? Mirë Mirë? I zakonshëm Pak kështu Pak ngadalë Epo po tani po të përqejo vendi i të ftuarës Duhet të flasësh pak më shumë A thua, a thua Ça ka ndodhur në një gjë Unë i kam kështu të prera fjalët o Flori Ha më ishtë, ça ka ndodhur u rojësit? Jo, pritet të ndodhë, është protesta sot Ah, Kështu po, që le t'i harruam. lajmërojmë të gjithë njerëzit që ndoshta kanë punë përpara parlamentit. Të zbrazin vërtet. rrugët. Jo për të zbrazur rrugët nuk do të thoja, sepse e drejta e protestës është një nga të drejtat Themelore. Jo, jo, e kam fjalën të zbrazin rrugët njerëzit dhe t'ua lënë bosh protestuesve. por thjesht të kenë kujdes, sepse do të ketë pjesë të bllokuara, do të ketë goma të djegura. Jo, më jo. Shpresojmë që të mos jo, jetë uh, sërish dy ditë që thonë do djegim. Ajo çka ndodhi në 26 shkurt, por uh, besohet, të paktën unë në këto momente që po vija për në punë, pashë mhm. forca të shumta policie, të cilat po bëheshin gati. Gati normal. Për këtë protestë, shpresojmë të mos ketë trazira dhe të në orën 10. Në orën 10. Ndërkohë paralelisht është edhe seanca plenare. Kështu që shpresojmë të ecë mirë në kuptimin e jo trazirave. Mhm. Edhe që njerëzit të protestojnë qetësisht, paqësisht, ashtu siç i ka hije një vendi demokratik që ne synojmë edhe integrimin në Bashkimin Evropian. Hmm. Ah, okay, interesante. Çështja është eh, Flori, mm -hmm. se ti i ke kështu qejf këto gjërat, kështu këto skupet. Mm -hmm. Janë përgatitur ca mbrojtëse nga gazi lotsjellës, nëse do të ketë gaz lotsjellës edhe mm -hmm. këtë herë. Janë përgatitur disa shishe. Mhm. Mm po shikoja një video. E kishte shpërndarë një... uh, Lëvizja Socialiste po, për integrim. Po, të rinjtë e LRI-së. Mhm. Mm Edhe janë disa shishe bidona, po. uh, të cilat brenda janë me uthull molle. Mhm. Mm e uthulla e mollës, ja ku na doli edhe një. E vërtetë, një përdorim tjetër. E kisha parë edhe për ta komentuar mm. sot. Nuk na e the ti Flor kur na tregon. Nuk është diçka e re që e kanë shpikur të rinjtë e LRI-së, se kjo është marrë nga protesta në Francë. Mhm. Mm sepse aty ka filluar e jelekverdhëve në Francë dhe aty nisi gjithçka pastaj. Por që aplikohet tashmë edhe në Shqipëri. Sigurisht që këtu te ne ende kopime janë, ë? Nuk është se pretendojmë që gjithsesi është një formë për t'u mbrojtur nga gazi lotsjellës që duhet thënë ka efekte jo afatgjata, por gjithsesi të dëmshme për disa momente. Ëm Si është procedura? Procedura është që pritet një një bidon, një shishe që ty të mhm. mund të mbulojë mm -hmm. fytyrën, gjysma e saj, pra jo gjysma mes për mes, po gjysma në formë vertikale, të lihet e hapur në mënyrë që ti të mund të vendosësh fytyrën brenda bidonit. -hmm. në formën e një dritareje, le të themi, ë, le ta imagjinojmë në po, formën e po. një dritareje. Ndërkohë që i hiqet tapa shishes së ujit, ë uh, apo bidonit dhe i vendoset një leckë në formën e një lecke ndezëse, ë uh, tek shishet, tek uh, shishet me alkool edhe me me benzinë. Po, po, po, në të njëjtën formë, pikërisht vetëm duhet të jetë e lagur me uthull molle. Dhe ajo normalisht mban gazin apo si? Dhe ajo nuk të nuk të jep mundësinë që të depërtojë. Ka disa ka disa mënyra. Un di dhe një formë tjetër. Ë, uh, do më duhet që ta them këtë ma ka thën Patjetër. Këtë histori ma ka thën Timi ma përpara, ma për, përpara shumë vitesh. Ëm mm. uh, që kur ka ardh një um, një agjent vite më parë mm -hmm. në në Shqipëri, ë uh, në periudhën e komunizmit, është detyruar që ta vendosin në një godinë. Domethënë, ë um, të gjithë forcat speciale, forcat speciale, policia apo shërbimi sekret i asaj kohe, ë um, e e vendosën e rrethuan në një në po, forcat e sigurimit mm -hmm. e rrethuan në një godinë që ishte një një godinë në të cilën qëndronin stallat, dhitë e këto. Mm. Bagëtia. Bagëtia. Ai është detyruar për t'u ruajtur nga gazi lotsjellës edhe nga edhe për të patur mundësi po. po nga asfiksia, ëm mhm. mm -hmm. ka urinuar në një letër, në një mhm. copë, Pikërisht. që e ka grisur nga bluza e tij. Jo? Po, dhe për ta vendosur uh, tek hundët, sepse sepse për shkak të amoniakut po, që ka. Sepse pikërisht, e vërtet, sepse ajo nuk e linte që t'i binte të fikët. Pra është shumë interesante, shpresojmë që mos mos të përdoret kjo metodë sot. Ti vam mënyra. Se fundja, se fundja shoku në ditë të vështira duhet, ë. Absolutisht. Nëse nuk ke vetë, mund të Po, Mund të kontribuosh. Mund të kontribuoj. Po. E rëndësishme është që të kenë pirë shumë ujë përpara. Po, pini shumë ujë para. Të jeni super. Të kenë material, ë, të kenë material për. Jo shumë ujë, jo shumë ujë, ama se hollon amonjakun pastaj në tretësirë. Mund të shkojmë të shkëputemi dhe të dëgjojmë pak muzikë dhe pastaj i sidhen se WhatsApp. WhatsApp. Mirë, ne ju themi mirë mëngjes, mirë mëngjes të gjithëve ju që jeni zgjuar në këto momente, kush nga ju ka mbërritur në destinacion, ju rikujtojmë se mund ta hapni në faqen tonë zyrtare www.radioclubfm.al edhe të na dëgjoni aty live. Jemi live gjatë gjithë kohës. Mm. Të ndiqni të gjithë programacionin e Radios Kombëtare Club FM, por ndërkohë Shpejt e shpejt. Shumë mirë Flori, jam jam zgjuar, por më vjen pak shumë problem sot domethënë për qarkullimin sepse paska protestë, të po, tjerë e mora vesh. Po. Që ka protestë në orën 10 tek parlamenti. Mm. Po, po. po. Do më dhanë pritet që të ketë shumë trafik të rënduar në kryeqytet. Duke filluar aktualisht, nuk kanë probleme akset kryesore dhe kjo është shumë e rëndësishme për momentin. Dy akset kryesore janë të qarkullueshme rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës, fundi i të cilave i bashkon qendra pa probleme rruga e Durrësit, te fundi i autostradës është i kalueshëm, zona e Laprakës nuk ka filluar të ketë impulse trafiku, pra qarkullon lirshëm në të dy krahët dhe rruga Dritan Hoxha, drejt autostradës dhe drejt kthesës së Kamzës, po qarkullon me trafik normal. Edhe lëvizja tek aksi i rrugës së Kavajës Kombinat qendër, për momentin qarkullohet pozitivisht, nuk ka probleme me trafikun. Vetëm rruga Teodor Keko, pjesa lirë të një bizhua se dhe kryesore, Mm -hmm. Ka pak trafik vetëm në fundin e saj, pranë sheshit Çifonja paraqitet me situata trafiku. Ndërkohë rruga e Elbasanit ka probleme dhe pritet që të shtohet akoma më shumë, sepse e gjithë tendenca e aksit kryesor është përplasja drejt qendrës, mm -hmm. pra mhm. drejt rrugës George Bush. Për momentin rruga e Elbasanit dy segmentet që unë ndaj vetë për situatën e trafikut është rrethrrotullimi i rrugës Fakulteti Ekonomik ka trafik në zbritje rruga që zbret nga Vila Gjermane drejt Fakultetit Ekonomik, -hmm. ka mhm. shumë probleme dhe trafik të rënduar nga ambasada amerikane, fillimi nga fillimi i murit të ambasadës amerikane deri tek pjesa e Unazës që kryqëzohet në bulevardin Bajram Curri është totalisht e bllokuar dhe është ka prezencë qarkullimit rrugor, efektivë të policisë rrugore janë të katër të tillë, është vetëm rruga e Elbasanit si aks kryesor. Ndërkohë zhvillimet në Unazë Flori pa humbur kohë mm -hmm. dhe në mënyrë më të shpejtë 2 kilometra dy krahë paralel. Kryqëzimi Don Bosko Farmacia 10, po është i qarkullueshëm vetëm kryqëzimi i Siri Kodrës ose pranë kryqëzimit tek frigoriferi ka pak trafik, mm -hmm. prezencë trafiku vetëm në semafor. Pjesa tjetër që udhëton drejt rrugës Bardhyl është e qarkullueshme. Bulevardi Jean d'Arc është i pakalueshëm. Të paktën unë kam një informacion që pa? Po. nga nga shkolla Ismail Qemali, pak më poshtë se, se Ministria e Jashtme. Po? Dhe deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit të pesë korsitë, janë me trafik të rënduar dhe shumë pra, problematike. Pra, Bulevardi Zhandark. Bulevardi Zhandark, është... nga shkolla Ismail Qemali, mm -hmm. është i bllokuar, ka trafik jashtë mase, të pesë korsitë që zbresin në Unazë, drejt kryqëzimit të rrugës së Elbasanit, është e pamundur, Thot ëm um, rruga e Kombinatit, pallati me shigjeta ka trafik shumë por shumë të rënduar. Tani. Po, në këto momente sapo na ka mbritur një po, mesazh nga 082-shi që e përshëndesim edhe i themi mirëmëngjes. Po, më shumë spikat lëvizja te rruga Teodor Keko. Dihet që rryma që vjen nga zona e Kombinatit për shkak të tregut ushqimor. Tregu ushqimor gjithmonë akumulon uh, mjete, hyrje dalje në tregun ushqimor normalisht pengojnë pikat e trafikut. Por kur themi e përgjithshme në aksin kryesor, do të mhm. thotë që momentalisht mund të ketë një bllokim, mund të ketë një fërkim mjetesh, mund të ketë rryma trafiku. Po ky orar në fakt në krahasim me me aksin tjetër paralel, pra që është segmenti i rrugës Durrësit, që është i pastër, mm -hmm. normalisht edhe segmenti i rrugës Kavajës nuk ka ndonjë ndikim me bllokim të madh, por ka rrymë trafiku që mund ta bllokojnë një 5 minutë, mund të bllokojnë 7 minuta trafikun, por prapë zhbllokohet sepse aksi kryesor gjithmonë ka më shumë përparësi që japin edhe prezenca e policisë rrugore. Mirë, falenderojmë shumë Eldi. Je fantastik. Faleminderit ju. Ëh. Ditë mbar. Ditë mbar, ndërkohë të lutem bjeri dhe pak borisë për ta dëgjuar. Hmm. Era. Wow, sa pak i re sot, duket paske policin përpara, brëndë. Jo, jo, të sa një mjet përpara dhe i, domethënë, po shikonte, domethënë me një vështrim, po pse i bie borisë, sa Po mirë më bjeri edhe njëherë, ta dëgjojnë që ti je Eldi, radio. ë përpiqet që të ketë sy kudo. Po. Dhe përpiqet që të raportojë. Po, fundi dy sy ka, ëh. Dy ka si gjithë ne. Nuk nuk ka nga ato syzet që shef edhe nga mbrapa që na tregove ti. Ka një shqiponjë që fluturon sipër trafikut dhe kthehet. Ndaj është shumë e rëndësishme, ndaj është shumë e rëndësishme. Që gjithmonë edhe ju të na shkruani. Numrin tonë e keni të regjistruar 069 20 70 222 është numri i telefonit. Ku ndodheni në këto momente? Na dërgoni pak live po. locationin tuaj në WhatsApp. Vendodhjen tuaj. Vendodhjen tuaj. Duam të dimë ku ndodheni dhe ku ka trafik të rënduar, edhe ta ndihmojmë uh, njëri tjetrin. Prandaj janë edhe klubistat për të informuar njëri tjetrin. Ashtu siç bëri uh, ashtu siç bëri 082-shi, që e po, falenderoj. Na, na tregoi dhe ai situatën e trafikut në një zonë shumë të rëndësishme të Tiranës, por përpara se të shkojmë tek tek miqtë tanë. Mm -hmm. A e kemi ne një fitues për kuicin që ta hapim një fitues, të radhës? Por gjithmonë ti e di ne nuk kemi patur uh, mundësinë që të ndalishim se kishim Isidën, jo. Patjetër. Ëm, uh, atëherë fituesi i i cili ka zbuluar se kë ka parë Suada, mm -hmm. ishte Alketa mhm. Vesiu. Wow, po, Alketa wow. ishte në fakt. Por tre personat e parë që kanë dërguar uh, mesazhin kanë qenë uh, Kanë qenë Ermali Mhm mm Ervini Edhe Kleana Unë do shkoj, shkoj me, me Kleana Unë do shkoj me Ervinin Meqenëse kam shok Ervin Kurti Meqë më pëlqen emri Ok, Ervini shkon Suada Ti? Kleana Kleana shkon Altini Edhe Rudi merr atë që mbete Dhe ti Rudi? Kush ishte tjetri? Ermali Ermali Me Ermali, Ermali. ok, në regull pra mm. Përgjigjen e saktë Saktë Ervini është uh, fituesi. Ervini ka fituar dy bileta për Cineplex. Mund të vish t'i tërheqësh Pa. pranë Hotel Rogner këtu ku Mhm. kemi në uh, zyrat tona, uh, zyrat e Radios Kombëtare Club FM. Jeni të mirëpritur uh, përherë të gjithë fituesit. Rikujtoj sepse kemi patur shumë mesazhe në të cilën emri nuk ka qenë i shkruar. Pra kanë Ah, ardhur mesazhe kuptoj. pa fund me emrin e, e uh, personazhit që kishte parë Suada, por jo me uh, e kemi thënë që në rast se doni të bëheni fitues, uh, ju do të dërgoni mesazh në 069 20 70 222, por nuk duhet të harroni asnjëherë emrin tuaj, është shumë mm -hmm. e rëndësishme. Ndërkohë, nga ana tjetër, ndalem shpejt e shpejt. Rruga e Elbasanit deri tek liceu nuk ka trafik fare, na vjen një raportim nga 925-a, mm -hmm. cilin e përshëndesim dhe i themi mirëmëngjes. Morning. Kjo është gjë shumë e mirë. Faleminderit shumë të gjithë dëgjuesve tanë, sepse ndihmojmë uh, njëri-tjetrin. Ëh, uh, pra, mm -hmm. Mos harroni. Po. Vendodhjen live. Dhe tregoni të vërtetën, pra. Mos gënjeni. Po pra. Sepse Altini ju sheh. Kjo është. Tani, të ndalemi shpejt e shpejt tek një informacion. 30 sekonda kohë. 30 sekonda kohë. Ëh, mm -hmm. uh, ditë ju them se ditën e djeshme Është mbledhur asambleja e Partisë Socialiste dhe gjeni pak se kë ka propozuar për kryetar bashkie, për kandidat. Po Lali Erion. Erion. Po Erion Veliaj natyrisht. Erion Veliaj i thotë Altini. Pas 4 vitesh të suksesshëm, mhm. edhe një 4 vjeçar tjetër do i duhej. Kush Apo Saimir Tahiri. Kë thua ti Suada? Kë thua ti Suada? Saimir Tahirin dhe Rudi Dera. Do kisha qejf ta shikoja. Pandeli Majkon. Pandeli Majkon. Wow, wow, wow. E gjetëm? E ka gjetur Altini. Oh, me sigurisht. Me Saimir Tahirin. E ka gjetur Altini, jo nuk ka qenë Saimir Tahiri, okay. në fakt është propozuar vetëm një emër, është propozuar Lali Erit, emri pra. i Lali Erit dhe me sa duket do të jetë uh, kandidati. Do të jetë sërish pra, po. Do të jetë kandidati. Nuk na e mori fare mendja. S'e prisnim hiç që, ai do të ishte. Ama Duhet ta themi se për një kohë shumë të gjatë po. emri lakohej, por mm. nuk kishte ardhur asnjë propozim mm. zyrtar nga Partia Socialiste. Po, ishte de jure ose de facto ishte. Kaq ishte ë uh, për sa i përket politikës edhe aktualitetit në këto momente, ne do mhm. largohemi e ka radhën mishta. Të gjithë këtu së bashku. Unë ndërkohë po lexoja pak në fakt për për Keith, për Keith Flint, edhe mm -hmm. vetëm duket se vetëm 40 orë përpara se të ndahej nga jeta kishte vrapuar në një maratonë normalisht. Uh, edhe deklara deklarata që kishte bërë pak a shumë para pak ditësh është ndarë edhe nga ish-gruaja e dashura partnerja e tij, mm -hmm. një modele uh, japoneze. E paska përjetuar keq. E ka përjetuar keq. Megjithatë, megjithatë, për t'i bërë të ndjehen mirë të gjithë ata që e kanë dashur atë dhe muzikën e Prodigy, Keith Flint e kishte bërë të ditur tek të gjithë miqtë dhe të afërmit e tij që e kishte jetuar jetën e tij siç donte dhe kur të ishte, kur të kishte mbaruar me të gjitha gjërat që donte të bënte në jetë, do t'i do t'i jepte fund. Do t'i jepte fund vetë. Kështu që me sa duket. Dhe nuk ishte asnjë pishman. Pishman. Mm. Kështu që është gjë e mirë sepse sepse ai ka ikur në paqe me Ka ikur në paqe, pikërisht. Që... E kishte nxjerrë edhe shtëpinë në shitje para pak ditësh, ndërkohë, kështu që normalisht që po përgatitej për po. këtë për këtë event në thonjza. Mm -hmm. Një tjetër personazh ka ndruar jetë dhe ai është shumë i rëndësishëm, jo vetëm solisti i Prodigy, është Luke Perry. Po. Mm -hmm. I cili ka qenë protagonist uh, të gjithë e njohin me rolin e Dilanit në Beverly Hills, një serial që përpara viteve 90 uh, ne e kemi dashur dhe e kemi parë tej mase, sidomos në në kanalet mm, italiane. Unë domos e shihja shumë. Asokohe uh, kur shfaqej në Shqipëri, një aktor jo dhe shumë i jashtëzakonshëm në Hollywood, por të paktën në këtë soap opera u bë goxha, goxha i njohur. Uh, Ka ndruar jetë në moshën 52 vjeçare. Mm. Dhe në një intervistë kishte thënë vite më përpara, duket se roli i Dilanit e bëri më të më të famshëm në fakt për për publikun e gjerë, por uh, ai kishte thënë që ishin dashur 265 uh, herë uh, prova dhe audicione për të arritur uh, në aktorin që u bë më pas, pra nuk ka qenë një rrugë e lehtë për uh, Luke Perry. Ka pasur ka pasur njëfarë roli tek Beverly Hills, ai kishte rolin e djalit pak pak rebel, pak sim, këtë simpatikun që normalisht i bënte të gjitha vajzat për, për vete, vete dhe sigurisht edhe protagonisten e bëri për vete. Kështu që ai shkonte në njëfarë mënyre dhe ai rol pak a shumë e portretizoi edhe më pas në filmat e tjerë mm. në të mm. cilat ai interpretoi, sepse E kam parë edhe në disa role të tjera mbas Beverly Hills, megjithëse ai është roli i tij kryesor dhe ka luajtur pak a shumë të njëjtën fizionomi karakteri. Të një mashkulli tërheqës pak Don Juan Pikërisht. i preferuar nga femrat, megjithëse duhet thënë që nuk ka qenë protagonist që në uh, seritë e para të Beverly Hills. Kanë qenë pak skeptik drejtues producentët e aso kohe e kanë futur pak më vonë por panë që kishte sukses dhe dhe gjithçka shkoi shumë mirë pra mm, megjithatë duket se ka ndruar jetë në moshë shumë po shumë të re absolutisht Ndërko, të bëjmë vetëm një rikujtim të situatës përpara informacionit mm -hmm. më mori Eldi në telefon më kontaktoi është e vërtetë që në zonën e e pallatit me shigjeta ka ndodhur një uh, fërkim i dy makinave, mm. po, dy mjetesh dhe për këtë arsye aty është krijuar uh, një situatë e rënduar e qarkullimit rrugor. Kështu që kini kujdes miq, ë uh, më shumë për për vërtetësi duke qenë se patëm disa mesazhe që në atë zonë kishte patur një bllokim dhe ai e ka verifikuar vetë me stafin e tij. Super. Ndërkohë un dua që uh, për të gjithë dëgjuesit e klubit të mëngjesit, sepse meqense ne jetojmë në epokën e telefonëve dhe Gjithmonë kur prishet një telefon ne marrim një të ri oh, dhe gjithmonë ne duam uh, një telefon të përditësuar, të updatuar, kështu që na mbeten gjithmonë ato telefonat e ke parasysh të, të serive të vjetra na mbeten në shtëpi. Mua mm -hmm. më kanë ngelur, më kanë mbetur tre të tillë në në shtëpi mm -hmm. momentalisht dhe po mendoja çfarë mund të bëja dhe faktikisht Tech Point, kompania Tech Point vjen pikërisht me përgjigjen e duhur për këtë problem tashmë sepse mund t'ju vlerësojë telefonin tuaj të vjetër dhe mund t'ju pajisë me një teknologji më të re, sipas dëshirës dhe mundësisë dhe me çmime konkurruese në treg. I ka deri në me garanci deri në 2 vjet produktet. Gjithashtu ofron edhe një servis të autorizuar brenda 24 orëve wow. te Tech Point. Kështu që në qoftë se keni një telefon të vjetër, mos nguroni, shkoni në Tech Point validoheni, pra vlerësoheni dhe shikoni mm -hmm. se mhm. çfarë mund të merrni në këmbim të një teknologjie më të updatuar ashtu si sikur sikush sikush çdo çdo njeri do donte, sepse normalisht ne duam më të mirën nga teknologjia në mënyrë që ta ta përdorim për nevojat tona. Kështu që e gjeni në Ring Center Tech Point, mos harroni miq, Ring Center në katin e tretë ose numër telefoni 069 766 I keni në Facebook edhe në Instagram techpoint.al. Po ti fol se futuni dhe i kërkoni pikërisht se njerëzit sot i gjejnë të tjerët me rrjete sociale. Kështu që në Instagram dhe në Facebook mund ta gjeni Techpoint dhe mund të çoni çfarëdo gjëje të, të vjetër nga telefonat që keni në shtëpi. Unë do ta bëj për veten time, kështu që Faleminderit që na ndihmon gjithmonë kur vjen puna tek. Super. Këto alternativat. Na e bën jetën më të thjeshtë. Më të thjeshtë. Edhe, edhe më ekonomike. Më, më ekonomike dhe më pak të koklavitur, e kupton mm. se duhet. Duhet në njëherë që se lodhesh. Tani, uh, do të hapim pak kuicin e muzikës. Po. Mm. Mm. Kuici i muzikës. Kuici më i vështirë tashmë në klubin e mëngjesit. Ku ju duhet t'i bini në kokë se cila është kënga që Altini do të luajë në një orar të caktuar në klubin e mëngjesit. Orari do të jetë uh, direkt pas miqve tanë që vijnë 08:45. 08:45. Pra llogariteni diku tek 47. Mhm. Mm 47 do të luhet një këngë. Një këngë e 2018-s. Shumë yes. e pëlqyer. Është shumë e pëlqyer, është e vërtetë. Mhm. Mm një këngë e 2018-s. Një hit thotë Altini. Dhe ndihma që do të japim është nuk është grup. Pra nuk këndohet nga më shumë se një këngëtar. Apo yes. këngëtare. Pa, pra nga një artist. Apo artiste. Mhm. Mm Interesante. Është një hit i 2018-s që nuk këndohet nga një grup, por nga një person. Nga një artist i vetëm ose nga një person. Po. Dërgoni okay. mesazhin tuaj. Mos harroni ju lutem emrin, duhet titulli i këngës dhe po. artisti. Po. Shumë e rëndësishme. Dhe përpara se të fillojë të luhet kënga, keni parasysh këtë rregull? Po. Në momentin që luhet kënga, nuk mund të shpalleni dot fitues. 069 20 70 222. Po çfarë fitoni? Jemi gati për të thënë të gjitha dhuratat Altin. Të gjithë Arsenalin. Të gjithë yes. Arsenalin tonë në këto momente. Atëherë kush gjen kuicin e muzikës? Kush i bie në kokë për muzikën? Ju rikujtoj se do të fitoni dy bileta për në Cineplex për të parë filmat e mrekullueshëm të Cineplex. Dy bileta për në ArTurbina. Ku është portret familjar. Një kontroll të plotë pranë klinikës Vital që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan. Wow! Dhe? Një kupon, një kupon nga karburanti i mrekullueshëm dhe cilësor me karburant pra naftë ose benzinë e zgjidhni ju kur shkoni pra start. Hajde dhurata, hajde. Dhe një orë nga Rivaldi Watches. Par, ja. Të gjitha dhuratat mblidhen në një në klubin e mëngjesit për kuicin e muzikës. Kush i bie në kokë dhe gjen se cilën këngë do të luajë Altini, të cilit artist apo artiste, në orën 8:45, pra direkt pas miqve tanë. Zhyt. Vjen kjo këngë. Vjen kjo këngë. 069 20 70 222. Mos harroni emrin, gjithashtu kemi dhe një censurë të hapur. Uuu. Duhet të lançojmë dhe një censurë. O Altin, Mund të Përpara se të hapim kuicet, të kërkojmë vetëm një nder. Mm. Mund ta hapim këtë pas pas pas muzikës. Pas, pas kuicit të muzikës? Ah, okej. Okay. Po, që mos të shpërqendrojë njerëzit. Dhurata ka shumë, okay. ka shumë shumë dhurata. Është bërë plot tani me dhurata, të gjitha dhuratat. Mirë, në rregull. Shumë gjëra të mira. Ndërkohë, pas muzikës së radhës që do të sjellë Altini, do të ndalem tek një informacion. Ka më në fund katër mite të pavërteta rreth vezës uh, kanë dalë dhe janë vërtetuar. Okay. Pra do të ndalemi pak sepse veza është e përditshme. Shumë nga ne e konsumojnë që në mëngjes, zot. ja tek jemi rikthyer ora 8:38 po. minuta. Aq është ora dhe meqenëse jemi tek ora. Aq është ora, aq. Në vazhdim. Aha. Meqë ishim te ora ju rikujtojmë se dhuratat janë. Një orë Rivaldi Watch. Për kuicin e muzikës, që do të luhet direkt pas miqve tanë. Pra, pa. Po. keni edhe 7 minuta kohë, pak a shumë. Mm -hmm. Pak a mhm. shumë. Mm -hmm. Edhe po. edhe 7 minuta kohë. Për të gjetur se cila është kënga që do të luhet. Direkt pas miqve tanë. Kuici i muzikës. Po. I keni të gjitha dhuratat, një orë nga Rivaldi Watches, siç po thoshim. Keni kontrollin e plotë pranë klinikës Vital që është pjesë e Spitalit Amerikan. Keni kuponin uh, e karburantit me 10 litra nga Start, kompania e mrekullueshme Start, uh, me super cilësi uh, karburanti dhe dhe Dy bileta për Cineplexx, dy bileta për në ArTurbina. Shumë dhurata, por meqenëse jemi përsëri te ora, unë doja të ndalesha në një lajm sepse Të japim edhe një ndihmë tjetër për uh, muzikën? Po. Edhe e mbyllim. Uh -huh. Është luajtur ajo këngë shpesh në në klubin e mëngjesit. Madje mund të themi që është një këngë radiofonike? Po shumë radiofonike. Shumë radiofonike. Më së shumti është këngë radiofonike. Domethënë më info se kaq nuk kemi çfarë t'ju japim. Si shumë ndihma dhamë tani, kështu që t'jua lëmë dëgjuesve. Na presin kokën po hajde mo, ç'do bëjmë. Çfarë do të thoje për orat? Po thoja që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë hapa shtesë për të shfuqizuar llogaritjen e kohës gjatë verës dhe dimrit. Komiteti i Parlamentit votoi të hënën me 23 vota pro dhe 11 kundër për ndalimin e ndryshimit të orës që të, uh, që kishte ndodhur për dekada në baza vjetore në pranverë wow. dhe në vjeshtë. Kështu që nuk do të na ndryshohet më ora tani njerëz. Nuk e kuptoj, në qoftë se nuk ndryshohet ora, neve neve mund të funksionojmë normalisht me të njëjtën orë të kaluar. Po, mm -hmm. do të rrish me të njëjtën orë. Po, ora funksion or, ora ndryshon për një për një për një funksion sepse ndryshon stina, kam po, pra, idenë edhe dita. Ajo thotë që merr nata nga dita. Pikërisht. Ishte komentuar se kjo është bërë edhe për arsye se 11 vota kundër nuk janë pak. Po, po. Po, po kjo është bërë edhe për të ulur kostot. thonin që të ndërpritet elektriciteti dhe të ketë mundësi të mm, që Kjo nuk më duket një arsye shumë e mirë megjithatë. Nuk e di. S'i dihet, s'i dihet mbetet për t'u parë. Mm. Mbetet për t'u parë. Por siç po thoja, katër mitet më të pavërteta të vezës. Të vezës, po. Pse është veza kaq e rëndësishme? Po se është ta them unë, është hmm. përmban shumë vitamina, proteina. E para ka proteinën që është gjëja kryesore mm -hmm. dhe që të mban mbushur stomakun apo taminë apo barkun më mm, më taminë, gjatë. Taminë, jam taminë. taminë. Është shumë e mirë për anemikët. E dyta është e mirë për anemikët sepse ka hekur. Po. Mhm. Mm po. Ose rrugë kështu kur flas për vezën me këtë muzikë. E bëhet trend në Instagram. Ajo e verdha e vezës ka shumë ka shumë vlera ushqimore të tjera. Po. Tani mm. me vitaminat nuk di t'i radhis, por e di që është shumë shumë dhe e katërta dhe më e rëndësishme del nga pula. Hmm. A dini ju ndonjë mit? Me pula nga veza. A dini ju ndonjë mit për vezën? Mit, uh, mit është mit është që të bën shumë të mban të rinuar në rast se bën kështu maska e gjëra mm. me vezë. Okej, okay. tjetër, për shembull, unë di që po e pive Të gjallë. Esëll në mëngjes të gjallë. Të bën mirë për zërin. Të bën mirë për zërin. Unë e di që nuk është mit, e di që është e vërtetë dhe njoh realisht këngëtar që e bëjnë atë gjë përpara performancave dhe thonë që i bën shumë mirë. Njëkohësisht edhe lëngu i qepës që nuk e njohin shumë njerëz, është i ditur që të bën shumë mirë për zërin. Por përjashtohet thjesht nga era. Mhm. Mm Se të qelb. Mhm. Mm Mirë pra. Atëherë na thuaj fakt, ti, ka ca mite të tjera? Po ka ca mite. Po të them mm. të parën në Rud. I jepi. E para fare është që ne të dy e kemi ditur gabim. Dhe jo vetëm ne, po them edhe një numër shumë i madh. Që po të hash më shumë se dy kokrra vezë të bëjnë jo, dëm. Jo. Të hash vezën ashtu siç është të bën më mirë se veza e zier. Pra, mendohet se nëse e ha vezën të pagatuar, ndihmon, po, ndihmon mm. në rritjen e muskujve, për përmirësimin e zërit, apo zvogëlimin e acidit në stomak, por ja që veza e gjallë është mbivlerësuar më shumë se ç'duhet. E bardha e vezës së gjallë nuk absorbohet nga trupi aq mirë sa ajo e cila gatuhet, përfshirë këtu përthithjen e vitaminës B shtatë, procesi i së cilës rrezikon të bllokohet kur veza hahet ashtu siç është. Okej. Okay. Ja pra një një fakt. Një fakt, fakt që, që po ne nuk e dimë. Ose një mit që bie poshtë. Mhm. Mm Nëse do të dobësohesh mos e ha të bardhën. Ah, shumë persona nuk e hanë të verdhën. Mos e ha të verdhën nëse do të dobësohesh. Ndjesë të verdhën. Të verdhën e vezës nga frika se mos shëndoshesh. Në fakt e verdha përmban proteina dhe substanca të tjera përmban elementet më të ushqyeshëm faktikisht pra, se sa e bardha. Kyçi. Si vitamina D, që kontribuojnë në absorbimin e kalciumit, po gjithashtu përmbajnë uh, kolinë që siguron mirëfunksionimin e mëlçisë, kolinën. Këto substanca së bashku me luteinën janë shumë të dobishme për sytë tanë, substanca që nuk gjenden te e bardha e vezës, mm -hmm. pra gjenden tek e verdha. Shoqata Amerikane e Zemrës thotë se një vezë në ditë duhet të jetë pjesë e një diete të shëndetshme dhe eksperimentet tregojnë se një vezë e plotë në mëngjes zvogëlon sasinë e ushqimit që do të hani e bashkë me të edhe kaloritë, për shkak të proteinës, po, është e vërtetë që e verdha e vezës është ajo e cila mban elementet më të ushqyeshëm për vezën, prandaj veza duhet ngrënë me të verdhën e saj, por atletët, të cilët duhet të zhvillojnë muskujt dhe nuk duhet të shëndoshen, por duhet mm -hmm. të mhm. marrin energji, çfarë bëjnë? I bëjnë omeletat me 3-4 të bardha veze dhe 1 të verdhë veze. Pse? Sepse ajo megjithëse ka gjithë koncentratin e vlerave ushqimore, ajo të shëndosh është njësoj si avokado. Avokado është shumë e ushqyeshme për trupin, por po e hëngre në sasi të mëdha, shëndoshesh sepse ka vlera shumë të larta yndyrnash. Uh -huh. Njësoj si si si uh, po themi si lajthitë apo arrat apo të cilat janë super super të ushqyeshme për për mendjen tonë, për uh -huh. trupin tonë, por njëkohësisht të shëndoshin në qoftë se ti i ha më tepër se ç'duhet farat, pra gjithë këto um, gjithë kategoria e farave ku ku përmblidhen këto. Kështu që mirë. e verdha duhet ngrënë, por për ata të cilët realisht duan të humbin pak peshë, duhet ngrënë pak me karar e verdha e vezës. Kështu, kështu themi ne. Kështu që pothuajse nuk është një mit tamam, sepse ka dalë nga një fakt i vërtetë. Okej, okay, mirë, po e lëmë kaq me mitet, nuk po vazhdojmë. Ëm, um, tani është momenti tani i miqve tanë. Dhe më pas do të ndjekim këngën, ku e kemi Pra dhe një herë, keni Sa minuta koka në total? Kanë diku te 2 minuta. 2 minuta, minuta kohë. 069 2070 222. Është një hit i 2018-s. Mm -hmm. Bjerini në kokë këngës që do të luhet direkt pas miqve tanë dhe do të bëheni automatikisht fitues. Një hit i 2018-s. Kemi dhënë informacion që është një këngë shumë radiofonike dhe është një këngë nga një artist. Nga një artist. Mm -hmm. Pra nuk është nga një grup ose duet. Është luajtur shumë shpejt shumë shpesh në radio. Në radion tonë mm. dhe është një artiste që të gjithë ne e duam shumë. Kaq nuk them më sepse janë përmbledhur të gjitha dhuratat. Pra, dy bileta Cineplexx, dy bileta ArTurbina, kontrollin e plotë, uh, një kupon karburant uh, nga, nga Start, start. Um, dhe orë Rivaldi Watches. Rivaldi Watches. Super. Ikim tani dhe shohim se kush do të fitojë. Ikim. Ikim. Zot. Sa mesazhe kemi patur edhe pasi është luajtur. Është luajtur kënga, mm. por pas luajtjes nuk ka asnjë vlerë. Nuk shpallim dot fitues. Ndjesë, mm. e pamundur. Por që lajmi pozitiv Lajmi pozitiv është që është gjetur. Po, pra kemi një fitues. Bravo! Bravo! Kush është? Cili është fituesi? Fituesi e ka gjetur. Në orën 8:45. Mhm. Mm pra uh, ka qenë para se të luhej kënga pra. Para se të luhej kënga. Mund të më japësh një orar zyrtar kur e ke luajtur këngën? Më jep vetëm 10 sekonda kohë. Okej, okay, 10 sekonda. Pra, ka qenë Rita Ora me këngën Let You Love Me, një këngë e 2018-s që artistja shqiptare ka kënduar në çdo Nuk e di, në çdo koncert, në çdo tur, në çdo intervistë radiofonike gjithashtu. Është vërtet. Atëherë. Po është një super këngë, e ka sjellë Ritën në një tjetër nivel edhe e, e risolli edhe një herë në vëmendje do të them. Okej. Pra. Altini konfirmon se Rita Ora Let You Love Me është luajtur në orën 08 e 48 minuta minuta e 54 e 54 sekonda. Mm -hmm. Pra, fituesi ynë na ka dërguar mesazhin në orën 8:45 sipas mesazhit që më vjen ka shkruar edhe emrin. Mm. Dhe është Por Perfect. mund ta them dhe diçka tjetër. Ha pra. Po. Fituesi i parë nuk e kishte shkruar emrin. Oh, sa keq. I pari që e ka dërguar. Më vjen keq, unë Ne nuk- kemi thënë tani që duhet ta Duhet thënë. Duhet thënë emri, patjetër. Oh, sa keq. Duhet të shkruar. A mund të na Fituesi. shpallësh një emër Flor, të lutem se Është- jemi kështu. Të lutem Flori. Duam ta dijmë. Kush do i marrë gjithë këto dhurata? Kush pra? Të kem kohë unë të shkoj të bëj ndonjë dokument fallco me këtë emër a ndonjë gjë. Super. I fillon emri me A, i mbaron me I. Jep një emër Rudi. Artriti. Artriti. Artriti. Adi. Adi po shuada. Take it off now. Çfarë duhet një emër me A? Me A patjetër. Që fillon me A, mbaron me I. Artini. Arben. Arbeni. Arbeni. Arbeni, po, Arbeni. Kujdes, Beni shkurt. Fituesi Të saktë ka dhënë Altini. Sika bravo. Artioni fituesi. Ah, Artioni. Artioni që kam afruar unë me artriti. Bravo. Artioni është fituesi i kuicit të muzikës, i cili përmbledh të gjitha dhuratat në klubin e mëngjesit Mm -hmm. Artioni është fitues i Artion, luajte sot, mos luaj më për një muaj. Edhe të duash ti nuk të lejoj. Atëherë bashkë shikohemi Artion në 5 prill. Deri atëherë, mirë u takofshim. Artion shumë urime, shumë urime. Artion shumë urime. Ë uh, ke fituar uh, dy bileta për Cineplex, dy bileta për në Art Turbina. Ke fituar uh, kontrollin e plotë. Kontrollin e plotë uh, në në klinikën Vital uh, të Spitalit Amerikan dhe njëkohësisht përveç uh, dy çifteve të biletave dhe kontrollit të plotë edhe 10 litra karburant nga Start, të cilin do ka nevojë makina jote, në qoftë se ke makinë ose në qoftë se ka dikush në familjen tënde dhe njëkohësisht edhe një orë nga Rivaldi Watches. Nuk e di, a mund të ketë ditë më të lumtur për ty se kjo e martë Mirë pra. Bukur. Me një super fitues. Po. Por mos u mërzisni. Lojëra do të ketë përsëri. Përpara se të dëgjojmë muzikën e radhës, mund ta luajmë vetëm censurën Patjetër. dhe të vijnë të gjitha mesazhet. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Edhe censura ka një arsenal dhurata, kështu që përqendrohuni. Mhm. 069 20 70 222. Mos harroni emrin tuaj. Ta luajmë dhe një herë, ha? Për ta bërë të mundur këtë dhe për të pip më duhet një tip i veçantë makine. Kujdes pra pip një tip i veçantë makine për ta bërë të mundur këtë dhe për të pip. Mm, ne po ikim. Duhet një folje, keni parasysh. Po ikim po. Ju lëm me lajmet. I've been thinking about you baby. But on my mind. Mirëmëngjes të gjithëve, kush është zgjuar në këto momente, ora është 09.07 Ju themi se situata do të jetë pak me trafik në kryeqytet mm -hmm. uh, Ndoshta një pjesë e juaja mund të jenë vonë për të mbërritur në destinacion Por do të qëndroni në shoqërinë e radios kombëtare Club FM Dhe jemi bashkë deri në orën 10 dhe më vonë do të vazhdojë gjithë programacioni Sigurisht Mirëmëngjes nga unë Flori Mirëmëngjes nga Rudi, nga Suada gjithashtu Mirëmëngjes dhe nga Altini Dhe ju themi se Ditën e djeshme apo të pardjeshme, më saktë, uh, Ava Max ka qenë e ftuar në për një performancë në Rai. Oh. U, uh, Che tempo che ë uh, Che tempo che fa më duket është ai programi që është okay. one man show. Mhm. Mm uh, dhe ka thënë se është shqiptare, mm -hmm. pra moderatori e ka pyetur, i ka thënë që ti jeton në Amerikë, ke një këngë shumë të njohur në këto momente, që po luhet në të gjitha radiot. Që po bën namin. Dhe po bën namin në çart në çarterat uh, ndërkombëtar. Ëh. Mm -hmm. uh, në renditjet ndërkombëtare. Dhe ajo e ka pohuar, po jam shqiptare dhe i ka thënë që ne këtu në Itali kemi shumë shqiptarë dhe në fakt shumë shqiptarë po korrin një sukses të jashtëzakonshëm, jo vetëm ndërkombëtarisht, por edhe në Itali. Siç është dhe rasti i Ermal Metës. A ke ti diçka mm -hmm. për t'u thënë atyre? Dhe ajo ka thënë Shqiptarë ju dua shumë. Ë uh, dhe i ka përshëndetur të gjithë shqiptarët që po që ndodhen në Itali mm -hmm. dhe jo vetëm, dhe ata që shohin në ekranet italiane pavarësisht se jetojnë në Shqipëri. Po, është shumë pozitive. Bravo, bravo Ava. Në Rai sot kemi një tjetër personazh shqiptar që do të intervistohet. Kur këtë herë intervistohet? Po, do të intervistohet, por këtë herë Oni është Pustina? I përket politikës, jo postës. Okej. Okej. A mos është kryeministri që doli dhe në TG Due apo jo? Është kryeministri Rama, i mm. cili oh, sot do të intervistohet nga Bruno Vespa, mm. dhe do të jetë pikërisht i ftuar në Porta a Porta. Ju e dini që uh, Bruno Vespa dhe Porta a Porta është uh, gati gati si derivat i Opinionit në në në TV Klan. Okej, okay, Rudi thotë që nuk është, por uh, kështu e kanë cilësuar zakonisht. Ku ka si Opinioni? Opinioni ynë është uh, i papar. Në fakt Rai uh, dhe dhe kryesisht Rai Uno që është edhe televizioni kombëtar i, i Italisë ka bërë shumë shpesh uh, kronika për sa i përket situatës politike në vend dhe kryesisht protestave që kanë ndodhur në Shqipëri. Dhe kjo do të jetë edhe fokusi që kryeministri Rama do të pyetet sot nga gazetari 74 vjeçar uh, Bruno Vespa. Mm, nuk është hera e parë që pyetet, ne e dimë që para 2-3 ditësh uh, kryeministri Edi Rama doli bëri një një një shfaqje po themi publike në uh, TG2, në stacionin mm -hmm. TG2 italian dhe aty kur u pyet për protestën ose më saktë për opozitën, ai u shpreh se opozita normalisht që uh, nuk ka po themi impakt uh, ende dhe nuk po sillet si një opozitë. Sigurisht, çfarë mund të thojë tjetër një kryeministër që i përket partisë uh, konkurruese në mm -hmm. në qeveri. Po Kështu që nuk presim që të na thojë ndonjë gjë që nuk e dimë tashmë apo jo kryeministri ynë për për, për protestën e opozitës dhe për opozitën. Po, po. Do të thoj pak a shumë të njëjtat gjëra. Megjithatë opozita nuk ka asnjë gjë në dorë, vetëm uh, pjesën e, e protestave ka fjalën sepse nuk është se merr vendime të rëndësishme për uh, për vendin. Po. Sigurisht me votat dhe me kartonat në parlament pa diskutim që po, por në përgjithësi është qeveria, është mazhoranca ajo që e ka gjithë peshën e e një katër vjeçari po themi. Ndërkohë nga ana tjetër, ë uh, ne i themi kryeministrit se nuk ka nevojë që të shkojë deri në Itali. Ka mhm. portën e hapur këtu te klubi i mëngjesit. Mund të vi kur të doj. Ose ose mund të shkoj në arenën e gladiatorëve në opinion. ka shkuar shumë shpesh aty, kështu që kishte ah. nevojë për një ndryshim. Nuk ka më besim as aty. Mm. E unë ta ftoja mirë, pse jo? Ka kohë që nuk jo? ka besim te mediat shqiptare, për sa kohë ka shuar kazan. Kështu që prandaj ndoshta ka zgjedhur të intervistohet nga Bruno Vespa. Do të isha kurioz të shija një intervistë në fakt mes uh, Krastës dhe Edi Ramës. Edi Ramës. Do të thotë nuk zihen kështu me lug e pirun. Ajo pastaj mbetet Jan... për të parë. Nuk është se nuk i shkoi, i shkoi, uh, shkoi në Zonë e Lirë, pavarësisht se Kishin patur debate të fortë. Këtë do thoja mm -hmm. që në momentin që i duhet, jo vetëm Ramës, po kujtdo, zgjedh të bëj uh, pakte me me veten e vet dhe për të qenë në uh, në në qendër të mediave sepse tashmë portalet kanë një hov të jashtëzakonshëm dhe do të ishte titull në fakt në rast se do të intervistohej nga Krasta dhe mendoj që do të ishte një intervistë shumë e mirë, e fortë, por shumë e mirë sepse Krasta është shumë i drejtpërdrejtë. Mm. Po, patjetër. Besoj se Krasta gjithmonë ka ditur që të sjell mm. intervista shumë uh, cilësore dhe di se si të të të shtrijë edhe pyetjet përgjatë një po themi interrogacioni. Ë uh, unë në fakt, unë në fakt po shikoja një lajm që nuk më nuk më gëzoi shumë. Keni parë ndonjë rrëqebull juve? Rrëqebull, po, kemi po, parë. A keni parë ndonjë rrëqebull live? Jo, live jo, por ka qenë në kopsht zoologjik. Një nga kafshët që rritej në Shqipëri dhe që është zhdukur, me sa di tashmë. Nga gjyqtarët tanë trima. Është në zhdukje jo vetëm në Shqipëri, por është në zhdukje në në gjithë botën. Në gjithë botën është një nga kafshët të cilat Po, po zhduken me ndryshimet globale të të të anës ekologjike dhe të kushteve tokësore, pikërisht për shkak të dorës së njeriut, rrëqebulli ka ato nevojat e veta në në një ambient ekologjik, të cilat nuk po i plotësohen më dhe ka shumë pak të mbetur të tillë, por ajo që më bëri të të të ndihesha pak keq kur e lexova ishte fakti që rrëqebulli i vetëm i Ballkanit tashmë do të merret dhe do të futet në kopshin zoologjik të Tiranës. Po, oh, në ehm, kopshin e Tiranës. Të Tiranës. Pikërisht. Oh my god. Ja po do i paska vulosur ngordhjen kështu. Një vdekje me dhimbje. Aktualisht më pak se 10 rrëqebuj ballkanik kanë mbetur në rajon, faktikisht. Popullatat më të mëdha gjenden në malet e Munellës së Shqipërisë dhe në Parkun Kombëtar të Mavrovës, mm -hmm. në Maqedoni, si dhe në Kosovë, ku janë gjetur dy rrëqebuj në në bjeshkët e Rugovës. Prej vitit 2004, rrëqebulli ballkanik, siç e quajnë, nënlloj i veçantë i rrëqebullit euroaziatik, ka vend të lartë në listën e kuqe të Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës. uh, si lloj skajshmërisht i rrezikuar siç e thamë, por atëherë nuk ishte hera e parë që rrëqebullit i kërcënohej zhdukja. Ka dhënë edhe një postim, uh, po shoh foton e rrëqebullit i cili i cili Ka dhënë edhe një postim vetë kryetari i rrëqebujve. Është është mbajtur në kaptivitet. Tha është mbajtur në kaptivitet prej më shumë se 10 vitesh në Shkodër dhe transferohet drejt kopshit zoologjik të Tiranës. Sot PP-ja udhëtoi drejt Shkodrës për të asistuar në procesin e, e transferimit të Rrëqebullit të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Po e shoh këtë rrëqebullin dhe po më duket kaq i trishtuar i shkreti aty brenda camuresh. Në fakt, në fakt më bëri përshtypje ky lajm sepse jo më larg se 4 ditë përpara mm -hmm. pashë një video në Instagram të mm -hmm. një mhm. veterineri I cili? Dhe, dhe videoja titullohej Kur ti je veteriner dhe i do kafshët, por kafshët nuk të duan ty. Ai shkonte në një tavolinë ku ishte një rrëqebull. Mm -hmm. Dhe rrëqebulli ishte shumë jo miqësor ndaj tij. Megjithëse ai duhet t'i bënte gjilpërën dhe ai shkonte dhe fillonte ta ta përgëdhelte tek Rrëqebulli praktikisht është një mace, është një mace e egër, e egër. Futet në familjen e felinëve. Dhe ai sapo e pa që iu afrua veterineri, ai filloi të kiste, filloi të bënte këtë. Është e egër normalisht. Shumë i egër, por nuk nuk reagonte keq ndaj tij sepse ishte shumë i vogël në trup, sigurisht, mm -hmm. nuk mhm. ishte nga këta të mëdhenjtë. Dhe ndërkohë ai u afrua, ai e përgdhelte, ai vazhdonte t'i t'i t'i sillej shumë egërsisht në një moment tak i kapi shtyllën kurrizore, tak, i bëri gjilpërën. Gjilpërën. Oh. Ai s'e ndjeu fare ndonjë ashtu, edhe pastaj Duke ikur, ai vazhdoi t'i kidhte. Derisa zuri gjumi. Por që më vjen keq sepse janë shumë të bukura dhe e, e dija që ishin specie në zhdukje, por që të mbyllet në në kopshin zoologjik të Tiranës, nuk e di. Mendova që duhet kishte një fat më të mbarë. Po, ndoshta kjo mund të jetë bërë edhe për të mos ta rrezikuar edhe ë uh, të fundit në Ballkan. Në fakt që është i vetmi vend ku mund të rrezikohesh, që është kopshti po, zoologjik. Pikërisht, pikërisht, aty do të ketë një trajtim shumë të varfër, ashtu si siç kanë pasur kafshët e tjera përpara, dhe të gjitha kanë vuajtur nga maltratimi, nga ushqimi i keq, janë kanë qenë të sëmura. Luani, e kujtojmë Luanin që kishte po. syrin me infeksion kur u fotografua, për të mos folur pastaj për arinjtë e të tjerë e të tjerë, po gjithsesi ai ujku i vetmuar që as Nuk nxjerr asnjë lloj tingulli. As ujk nuk quhet. As ujk nuk quhet. Ia kanë marrë gjithë krenarinë aty që e kanë futur. Ujku është krenar kur rri në Alpe. Edhe edhe nga hëna ka frikë. As hënës nuk i këndon më. Ne na duhet të largohemi për pak me miqtë tanë, po juve duin duajini kafshët edhe mos i trajtoni si Mirë, po dëgjojmë Ava Max në fakt edhe një këngëtare shqiptare, e cila po na bën krenarë edhe po dëgjohet gjithnjë e më shumë në botë, por uh, duke qenë që jemi në kuadër të festave, kemi 7-8 marsin përpara, mm -hmm. edhe po flasim edhe për muzikën e mirë, ju e dini që të gjithë këtë gjë mund ta gjeni ke Stela Resort. Wow. A, aty wow. e kemi përmendur. E kemi përmendur në fakt, por duam ta rikujtojmë sepse për ditën e festave kryesisht për 7-8 mars dhe në 8 mars do të jetë do të kemi muzikë live dhe do të jenë dy vëllezërit e dashur nga Korça, korçarë, Endri dhe Stefi. Oh, ja kështu buzëqeshje në në studio direkt sa përmendim emrat e tyre. Mm. Do të shkatërrojnë fare ty Rut. Do ta po, po. shkatërrojnë fare unë gort për Endrin dhe Stefin e kam shumë qejf. Edhe unë do të shkatërrohem fare e shoh në 7-8 mars sepse e kam prenotuar që tani tek Stela vendin. Po jo vetëm me muzikë live, ju e mhm. dini që mund të shkatërroheni dhe mund të çoni nënat apo dhe mësueset. Jo, pasi jeni shkatërruar mund të muzikë live. Mund të ribëheni tek Stela. Mund të bëheni me një darkë në restorant dhe me spa ju e dini që spa-ja e Stela Resort është më e madhja në Tiranë. Mm, kështu që duhet. është një zgjedhje ideale bukur. dhe gjithashtu grupet kolektive që do të shkojnë pra po, mësuese në pranë Stelës, pranë Stelës do të përfitojnë ulje. Pra sa më shumë që të jeni, sa më shumë që të jeni, nëse doni të organizoni diçka të veçantë për 7-8 marsin, të gjitha grave dhe vajzave që po na dëgjojnë, mund të shkoni tek Stela sepse sa më shumë të bëheni, aq më shumë do të përfitoni ulje. Pra, kështu që kështu që përpiquni të bëni po një grup të mirë. Po mbledh gjithë pallatin. Shkoni ke Stela. Do përfitosh më shumë. dhe përpiquni të jeni një grup i mirë që të përfitoni dhe uljen dhe njëkohësisht të dëgjoni muzikë të mirë në darkë nga Endri dhe Stefi dhe njëkohësisht të përfitoni edhe ca trajtime nga ato që veç vajzat e dinë sa shumë i duan. Po, mund të jetë kjo. Vërtet, dhe ju e dini që Stella Resort ka e ka traditë këtë pjesën e e ushqimit, të muzikës, të spas. sepse është kthyer në traditë tashmë uh, organizimi i eventeve më po. saktë është një ka një numër kontakti pa suada? diskutim që ka dhe bëni gati uh, telefonat ose ndonjë uh, gati blok kemi. aty për të mbajtur mend numrin është 067 20 3-3-3-0-9 Pra, 0-6-7 Shumë i memorizueshëm mm -hmm, 0-6-7 0-6-7 20 33309. Okej, okay, super. Oh, yeah. Perfekt. Meqë jemi te kjo pjesa e spas nënave, ëm um, ëm um, grave e... mësueseve, mm. se shumë për shembull dhurojnë edhe edhe parfum. Po, po. e vërtetë është. Edhe pse thonë që parfumi, domethënë që po ia dhuron personit të zemrës, mund të shkaktojë ndarje. Po, këtu e kemi për nënat për dhe për mësuesit, po, do të ndahemi. Ah. Tani çfarë ndodh? Mhm. Ah. E dini ju që Se si mund të rezistojë më shumë një parfum? Po e dim. Kur e hedh në vendet e duhura. Në errësirë dhe të jetë ambient i ftohtë. Mhm. Mm Tjetër? Por edhe kur e hedh në vendin e duhur, për shembull në disa. A ti po thua kur e hedh në trup apo si mund të rezistojë si shishe? Në trup e ka ajo që, që mund të mbajë më shumë aromë thua Flori. Ëh. Uh -huh. Okej, okay, apo... përmendim ndonjëherë censurën meqë Flori si ashtu. Për ta bërë të mundur këtë vepër të mirë duhet një tip i veçantë makine. Kujdes pra oh, edhe një herë ta dëgjojmë. Makine. Për ta bërë të mundur këtë vepër të mirë duhet një tip i veçantë makine. Wow. Në fakt nuk duhet vetëm një tip i veçantë makine. Por dhe një tip i po. veçantë parfumi. Por jo, duhet një tip i veçantë produkti, mm. i cili gjendet shumë rrallë dhe një person ah. e ka gjetur dhe bëhet fjalë miq për uh, pështymën e balenës. Për pështymën e balenës. Pështyma e balenës. Okej. Kjo ishte Altini në fakt jo balena. Okej. Okay. Për çfarë ka këtë? Po mua gjithmonë më ka thënë që pështyn si balenë. Altin. Do ta marr këtë dhe do ta shes. O bo bo. Në fakt bëhet fjalë për një personazh që mm. quhet Bonis Tala Upara. Beson se masa e verdhë që ka gjetur në det është pështymë balene që kërkohet shumë nga prodhuesit e parfumeve që mund t'i sigurojë atij Oh, shikoni se sa e madhe që është. A ba ba ba ba. Si dhjam derri duket. Po. Por Atëherë... këtë dyshon që është pështymë balene. Atëherë Rudi, ta rrahim dhe këtë. Sa mirë që jemi në radio dhe nuk po e shohin dëgjuesit. pështymën e balenës se sinqerisht do kishin pështirë. Si masë e ngurtë pra, ishte masë e ngurtë, okay. nuk e di se si ia kanë nxjerrë balenës. Dilni në temë. Rrëshebull. Unë them mbi 500 mijë dollarë. Mbi 500 mijë dollarë. Në fakt përgjigjen e saktë e ka dhënë uh, Altini sigurisht. Altini sigurisht. wow, edhe këtë herë. Dhe është 500 mijë dollarë. E ka qenë wow. si pra. Seriozisht e ke? Po. E pabesueshme. 500 Tamam e pabesueshme. 500 mijë dollar është vlera. Sa i thonë fitosh me zor. Po mirë, uh, sa ajo duket masë e madhe ë faktikisht. Balenat, madhe. balenat Po ta, ë, ja, Po na është- jua shpjegoj. Po, pra, si e ka Përpara marrë se ky ide? flisni, Ju se çfarë dini për balenat. po, na e shpjegoti, ha, se gati jemi ne. Ne shkencëtarët e vegjël. Në fakt, kush është ky zotria një? Ky zotria është thjesht një kamarier 44 vjeçar, i cili ishte duke shëtitur në plazh në Koh Samui të Tajlandës, kur e ka parë objektin me peshë prej afro 10 kilogramëve. 10 kilogram pështymë. E po të të bjerë fati nga qielli, i thonë kësaj. Dhe e mori me vete ngaqë i është dukur shumë atraktive. Domethënë, llogarit nëse atij i duket atraktive pështyma e balenës që ne pamë, Nuk di domethënë, që mund të flasim Mirë, mhm Kemi i është dukur atraktive sepse i është dukur e veçantë, prandaj jo se i është dukur e bukur, po, po të drejtë se ajo duket si bukëpeshk. Ë ka një farë veçantie në atë formimin e saj. Në fakt, prej qershorit të kaluar, ai kishte harruar se e ka në kopshtin pas shtëpisë, ë derisa ia tregoi një miku, A, nuk e tim të. Që si është, si si një simfoni? Po, bravo. Tamam si simfoni. Edhe thonë pastaj që jetojnë sirenat, jo është balena. Mhm. Sipërfaqja ngjyrë ari është e njëjtë me qiriun e shkrirë dhe pritet me lehtësi, ka thënë ai. Provova ta shkrij dhe u bë si vaj. Pastaj u ngri po, po, përsëri. Si vaj ka thënë Talau para. para vizitorëve në lokalin e tij, ë uh, të vjellat e balenës apo pështyma, ë uh, siç mund të gjuhë, mhm, quhet mm -hmm. në mm -hmm. në përditshmërinë tonë, pra le të themi. Është e vjellë pra. Po, ata e komentojnë si të vjellë biologët. Mhm. Mm Gjenden shumë rrallë në det. Shfrytëzohen nga prodhuesit e parfumeve luksoze që era e tyre të mbajë për një kohë sa më të gjatë. Ti po thua që kur të na bjerë rasti të blejmë ndonjë parfum të mirë, shumë të shtrenjtë, unë po. duhet të imagjinoj që brenda është ajo masa dhjamore. Jo, ti do imagjinosh që kur 10-ta, 100-ta, kur ta sprucosh, domethënë mendon që të ka pështyrë balena. sa sa spruco të hedhësh? Po mirë, po pati aromë të mirë ia bën hallall. Po, ose të ka vjellë balena i bie në këtë. Kështu është, po 500.000 dollarë është shifër e frikshme për 10 kile pështymë balene apo të vjellë, siç mund të komentohet? Më bëri përshtypje sepse uh, ajo që ajo që kam kam ditur për balenat uh, gjithmonë ose më saktë që më ka kuriozuar edhe më ka bërë përshtypje është fakti që një trup kaq i madh siç është trupi i balenës të mbahet me mikroorganizma, dihet që balenat nuk hanë dot, nuk kalojnë dot e kanë fytin shumë të ngushtë dhe hanë vetëm mikroplazma. Mm -hmm. Domethënë si mundet një trup aq i madh të ushqehet vetëm me mikroorganizma të detit? Po më pyet mua, nuk e po, di. Po. Pyet atë lart. Dua një shpjegim nga ti Flor tani. Pyet atë lart. Është interesante. Po, është një specie shumë interesante. Janë speciet më paqësore në në oqean, duhet ta themi, ë. Bashkë me fokat, sigurisht. Po. Një nga se dhe sardelet shumë paqësore janë. Sardelet, sardelet janë të frikësuara. Sidomos kur s'i ke në gojë janë. Mm. Unë di vetëm që në fakt nuk e dija këtë punën e pështymës, por dija që nga balena, dhjami i balenës është po, përdoret, përdoret në industrinë e sapunëve. Përdoret, po. Është e vërtetë. dhe gjithashtu është i kushtueshëm. Uh, mishi i saj nuk thuhet që është mish shumë i ngrënshëm, unë të paktën kështu e di, njësoj pak a shumë, okay, nuk e di, se edhe kemi pas thënë edhe mishi i peshkaqenit, nuk ishte i mirë, po, pra, po faktikisht hahet. Pasi u ha mirë mirë? Pikërisht. Uh, nuk e di a, a, a hahet mishi i balenës jo, me... Jo, me sa di unë jo. Edhe unë jo. Por që nuk e di, janë shumë paqësore fakti që nuk dëmtojnë asnjeri në atë... Uh, në atë habitatin, habitatin e tyre. Për më tepër, nuk e di. Gjithsesi, ne do të kalojmë në një tjetër po, muzikë. Do të ikim. Ja tek jemi rikthyer, ora është 9.34 minuta, jemi me klubin e mëngjesit edhe për këtë gjysmë ore të fundit. Jej, jej, mm. oh, pse po ikën, po mbaron, po ikën, po, po ikën, pra. nuk mundem dot ta besoj. Koha po mbaron, ndërkohë, ndërkohë nuk kemi ende një përgjigje të saktë për censurën apo jo Flori? Nuk kemi jo. ende. Nuk po, kemi ende. Mund të ndalemi pak Altin. Mm. Tani, unë nuk është se e di, nuk është se e mbaj mend mirë se ditë për ditë censurën. Ndërkohë Altini ndoshta mund ta luajë edhe një herë? Po. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. 069 20 70 222 Për ta bërë të mundur këtë dhe për të çfarë më duhet një tip i veçantë makine? Të gjitha dhuratat janë uh, bashkangjitur censurës. Mhm. Mm dy bileta Cineplex, dy bileta Art Turbina, kontrolli i plot pranë klinikës Vital, uh, kuponi me 10 litra karburant nga Start dhe uh, Dhe ora nga Rivaldi Watches. Super. Atëherë, instaluar, aromatizuar, jo. lëvizur, ngritur. Për të ikur. Jo. Gërmimet, duke realizuar gërmimet, jo. Transportuar. E pa mundur. Për t'u ngjitur. Për të komunikuar. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Ja një shumë. Për të thelluar. Mm, ja. Gërmuar. Pak më për së mbari se Vizituar, na, na jep një ndihmë Altin Po ç'ndihmë të japësh, e ka dhënë ndihmën ai. Me vërtet, atëherë ta rikujtojmë edhe një herë ndihmën Është një fjalë mesatare, tha Kjo, jo, kjo nuk ka qenë ndihma, në fakt Okej, okay, mirë uh, Ah, çfarë ndihme mund të japim për këtë fjalë, është pak e vështirë. Është pak e vështirë. Okej, okay, mund ta lëm dhe sot po ashtu. Nesër pastaj do të duhet t'japim një ndihmë se po shkon shumë gjatë. Ja, ta dëgjojmë, ta dëgjojmë dhe të mendohem se çfarë ndihme mund t'jap. Okej. Okay. Mhm. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Mua më erdhi një që po kam frikë po e thashë pastaj më të ndihmoj shumë shumë. Pa hajt një herë s'dua ta provoj. Të si deri baza e kësaj fjale. Jo s'dua ta provoj. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të Mos e provo se dhuratat pastaj do shkojnë tek rroga jote. Po. Dhe ti nuk e do këtë gjë, besoj. Me thënë të drejtën, jo, se kam shopping për të bërë. Ndërkohë, bravo, bravo, Suada, sinqerisht kujtoja për se mëndja, po bra, që të ishte kaq e sinqertë. Uh, ndërkohë, ndërkohë, Bëhet e ditur se edhe pse u tha se do të nisej në drejtim të Italisë, duket se kryeministri Edi Rama ka mbërritur para pak çastesh në godinën e Kuvendit. Pa shiko! Oh. Duket se Rama e ka përdorur strategjinë e udhëtimit drejt Italisë për të shmangur vëmendjen e protestuesve. Sot të gjithë deputetët e PS-së kanë mbërritur në Kuvend rreth 1 orë para nisjes së seancës plenare dhe kanë hyrë nga rruga që lidh Kuvendin me pedonalen. Kështu që diçka ka për të ndodhur normalisht në kuvend, përderisa po mblidhen në kuvend dhe kryeministri nuk po udhëton drejt Italisë siç ka bërë të ditur. Po me Paulon, kur do ta bëjë intervistën? Nuk e dimë, nuk e dimë përderisa po ja mbaron një orë është Italia larg. Mund ta ketë regjistruar ose mos e ka regjistruar. E ka regjistruar kur ka qenë pardje. Po, po se s'mund të rrezikojë pa diskutim. Mm. Pikërisht, pikërisht. Kanë edhe vëllezërit tanë italianë nga këto nga këto regjistrime pra. alternative pra, se ne nga ata i mësuam. patjetër, wow, patjetër. Si është ne ne jo vetëm i mësuam, po i përvetësuam. Ky është pastaj ndryshim. Ne u inspiruam, siç mm. themi gjithmonë. Nuk është s'ka problem, inspirohemi nga diçka tjetër. Mm. Atëherë te ndihma ka qenë një prej alternativave nëse nuk gabohem ditën e hënë. mm -hmm. që thoshte për të jetuar. Dhe unë thashë, jemi rrotull. Për të jetuar, po. Domethënë këtu duhet të përqendrohemi. Për të jetuar. Kështu që ta dëgjojmë në këtë këndvështrim. Ta dëgjojmë edhe një jo. herë tani në këtë këndvështrim? Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Dhe për të jetuar, më duhet një tip i veçantë makine. Jo pra. Mirë, hapim një quiz pak më të thjeshtë, ndërkohë që Jepi. kemi dhe 20 minuta kohë dhe ha, dikush mund të fitojë mm, një çift dhuratash për një çift biletash për në Cineplex. Në fakt ju e dini që Venecia është një qytet që zhytet çdo vit 1 deri në 2 mm nga uji po. dhe mendohet që në këtë vit do të kthehet në një qytet fantazëm. Cili është ai vit? Sepse edhe popullsia ka rënë shumë nga 160.000 njerëz, tani jetojnë 50.000 uh, banorë në Venecia sepse po largohen për shkak se qyteti po përmbytet. Pra dhe një herë. ë uh, e thashë pra që uh, Venecia çdo vit është uh, zhytet nga uji, pra uji arrin dhe mm -hmm. i del në sipërfaqe 1.2 po. mm. Mendohet që në X vit qyteti do të ngelet një qytet fantazëm dhe nuk do pra të jetojnë më njerëz. Në cilin vit Venecia do të jetë mbuluar nga uji dhe nuk do të funksionojë më si qytet a e dini përgjigjen 0692070222 wow. një çift biletash për në Cineplex është një përgjigje që besoj se mund të gjendet me lehtësi apo jo po besoj se po mm. Na pëlqejnë këto kuizet e thjeshta mua dhe Suadës. Mhm. Mm nuk kemi qejf këto të vështira. Po pikërisht, pikërisht. Të të të, të fitojnë njerëzit sa mundësi për filma e gjëra kështu. Megjithatë, duhet ta dini përgjigjen se pa ditur përgjigjen nuk i fitoni dot. Po, ju lutem dhe emrin, po. Edhe emrin. Patjetër edhe emrin. Mm. Kishim Ervinin sot fitues. Po. Apo jo? Dy bileta për, për në Cineplex. Cineplex. Gjeti Alketa Vejsiun, personazhin mm -hmm. që kishte parë Sui. Ndërkohë kishim Artionin, i cili gjeti kuicin e muzikës. Dhurata. Të gjitha dhuratat. Pa po kemi censurën të hapur. Kam një përshtypje që censura është gjetur. Po sepse dha një ndihmë shumë të madhe. Sua, ti e ke gjetur? Hajde një herë. Hajde se e duam dhe një fitues tjetër të madh sot. Wow. Unë e luaj, ti jep përgjigjen. Jo. Ja. Apo do të bëj pas muzikës. Okej, okay, pas muzikës. Mm? Do të vijnë miqtë tanë pas muzikës direkt? Po. Okej. Okay. Kështu që pas muzikës, pas miqve tanë. Pas muzikës. Është gjetur përgjigja e saktë e censurës. Wow. Ashtu siç po ju thonim. Po, fjala ka qenë mbijetuar. Ekzaktësisht. Për të mbijetuar. Ta dëgjojmë. Ka qenë përgjigja e saktë. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të mbijetuar më duhet një tip i veçantë makine. Një tip i veçantë makine për, për të mbijetuar. Por pyetja është kush e ka gjetur? Mes shumë mesazheve. Mm -hmm. Kush e ka dërguar i pari mesazhin? Fillon kuici mes nesh tani. Fillon kuici ynë tani. Hajde një. Pas ka pasur disa pra që Elda, kanë dhënë këtë alternativë. Albi apo Toni? Unë shkoj me Eldën se Elda quhet dhe mami. Elda. Unë gjithmonë i lë të tjerët të zgjedhin, pastaj zgjedh atë që mbetet. Albi. Për më tepër që është vajzë. Albi. Kush mbeti? Toni. Toni. Toni, sigurisht Toni, kush mund të ishte tjetër. Toni. Okay. Përgjigjen e saktë ka dhënë Altini. Albi pra, apo unë. Toni më vjen keq. Albi fituesi. Bravo Albi. Duhet thënë Albi ka fituar të gjitha dhuratat që ne japim këtu në klubin mm -hmm. e mhm. mëngjesit, dy bileta për Cineplexx, dy bileta për në Art Turbina për të parë gusht portret familjar. Uh, do të ketë kontrollin e plotë uh, pranë klinikës Vital. që është pjesë e Spitalit Amerikan tashmë, mm. uh, ka kuponin me 10 litra karburant pranë pikave start. Fantastike. Dhe dhe orën nga Rivaldi Watch. I gëzofsh Albi të gjitha, e ke merituar. Sot kemi patur dy fitues me goxha, goxha dhurata të mm -hmm. mira, kështu që uro shijojini urime edhe dhe ta gëzoni këtë të martë. Ta gëzoni këtë të martë. Ndërkohë, ndërkohë, është edhe një quiz tjetër i hapur para pak pa. Po. minutash mm. në lidhje me pyetjen mbi qytetin e Venecias. Kur do të jetë viti kur Venecia të jetë thjesht një qytet fantazëm dhe të vizitohet vetëm nga turistët dhe aty mos të banojë më njeri. Një qytet i pabanueshëm, pra. Një qytet i pabanueshëm. Okej, okay, pra Nga turistët do të vizitohet ama. Po, po, por me gomone, kështu me. Po të vizitohet, do vizitohet me me varkë me. Po, po, po. Sepse normalisht uji do të mbulojë pjesën kryesore të ndërtesave ku nuk ku jetohet. Nuk është se do e do e mbytë të gjithën, a? Pra, e, po, kuptoj. Po ka, jo, ajo ka një farë lartësie ai qyteti. Domethënë katet e treta dhe të katërta do jenë të banueshme, por të parat dhe të dytat jo. Nuk besoj se mund të jetosh në katet e treta dhe të katërta pa pasur të banueshme katet e para dhe të dyta, po, se i po. bie vetëm të fluturosh pastaj. Po mirë, ë uh, po ashtu i bie po. Tani kam një pyetje. Uh, ku do të rezervohen hotelet për në Venecia? Besoj uh, në faqen reumatizma.com. Dëgjo, reumatizma.com gjeni gjithë. Ne para pak gamën e hotelerisë. Para pak kohë këtu në klubin e mëngjesit e kemi biseduar një informacion. Si gazetare investigative. E kemi biseduar një informacion për faktin se disa nga vendet e Europës do të do të përmbyten mm. mbas një far viti. Unë nuk po e them më sepse e kemi thënë si informacion dhe nuk dua të ndikoj në përgjigjet e mm. dëgjuesve, por është thënë që Italia do të jetë ndër qytetet e para të po. Europës që do të përmbyten. Ndër shtetet. Ndër shtetet e para, më fal, më fal, thjesht një lapsus. Kështu që normalisht duhet ta dinë pak a shumë. Okej. Okay. Kemi ndonjë përgjigje apo ende jo, do ta lëm të hapur këtë quiz? Kemi një përgjigje. Mhm. Mm Nëse është Aha. Na jep ndonjë alternativë. Na pra na jep diçka. Hmm. Apo të grisim rrobën. Është gjetur kam përshtypjen. Mm. Okej, okay, le po, të gris, le të grisim një rrobë. Ja më çka oh! kam suatën afër. Jo. Po 100 vite është thënë përpara atij vitit që do të përmbytet. Mhm. Nuk shkruan astrolapsi tani. Mhm. E marr tersin. Tersin. Tjetër? Wow, jo këto kanë ardhur shumë alternativa 2100. Për 2100 e ja, ja. Nuk është 2100 atë. Jo, nuk është 2100. Atëherë, atëherë, një ndihmë e vogël mund të ishte suj që është nën apo mbi 100-ën, 2100-ën? Është më afër. Është më afër. Është më afër një ndihmë tjetër. Është më afër. Është më afër pra kujdes. Pra, e kemi brenda 100-vjeçarit. Dy bileta për në Cineplex. Është një pyetje e thjeshtë dhe mendoj që mund të gjendet me pak kërkim, ë? Nuk është. Sa i thonë, ndërkohë që Venecia përmbytet, ti shkon dhe shef filma. Ti vazhdon, ti vazhdon pyet se cila është përgjigja e saktë. Në cilin Po. vit do të ndodh kjo gjë dhe ti ndërkohë po përmbytesh. 069 20 70 222 edhe Pak minuta. Edhe shumë pak minuta. Një minutë ose Po. dy. 2 më saktë. 2 mm. minuta. Mm. Nxitoni. 0692070222 është numri i telefonit. Fitoni dy bileta për në Cineplex. Kaloni fundjavën ndryshe. Wow. Momenti zen. What about now? Cili është viti që Venecia do të përmbytet. Keni shumë pak minuta në dispozicion për të na dhënë përgjigjen e saktë. Mos ndoshta tani ka shkuar 1 minutë Altin. E saktë. Një minutë. Atëherë, jemi gati. Gati jemi. Një minutë kohë ju japim miq. Vetëm një minutë kohë. Cili është viti që do të përmbyset Venecia, duam të japim dhe në këtë një minutë kohë. Dhuratë. Vjen. 2030. Po. 2030 është përgjigja e saktë. E ka fituar Almirandi. Bravo. Almirandi dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për në Cineplex. 2030 është viti që Venecia do të përmbyset. Mhm. Mm Ore ky Almirandi sikur e kam dëgjuar këtë emrin para ca ditësh, apo më duket mua. Jo. Almirandi duhet të jetë një dëgjues i rregullt i klubit. Pa Nuk e di, duhet të jetë dëgjues patjetër. Po të jetë të, të dërgojë një mesazh tani. Ka fituar dy bileta për në Cineplex. Në fakt dhe është shumë bukur kur e mbyllim klubin e mëngjesit me fitues, me dhurata, me çmime. Mm -hmm. Nuk di domethënë, është njësoj si ta mbyllësh ditën shumë mbarë. Dhe unë i këshilloj Almirandit të presi të paktën deri në fundjavë sepse nga dita e enjte do të ketë edhe premiera të reja në Cineplex. Kështu që mm -hmm. mund të mhm. vendosësh duke pasur më shumë alternativa nga çfarë të zgjedhësh. Mirë ka ardhur momenti që ne ta mbyllim. Do të largohemi po. Altini nuk bën kurrë një zgjedhje të gabuar përveç se Amy Winehouse. Super këngë. Back to Black. Një këngë uh, për ta mbyllur ashtu siç duhet klubin e mëngjesit për ditën e sotme. Të dua Amy. Të dua. Të dashuroj Amy. Të dashuroj. Nuk e di. E di që më sheh nga lart. Ashtu. Edhe e beson sepse realisht të dashuroj. Je këtu me ne. Ëm, uh, Ka ardhur momenti që ne të largohemi. Ju falenderojmë shumë për çdo mesazh tuajin. Jeni dëgjuesit më të mirë në botë. Është vërtet. Ëm, uh, por nëse ju pyesin se pse jeni kaq shumë pozitivë dhe me kaq shumë energji dhe të qeshur që në mëngjes, përgjigja juaj duhet të jetë një dhe e vetme dhe ai është